អារពជាពិធីបន់ពុទ្ធាពិសេរំលាយប្រសពប្រគ្រូញឹកសុខអតីតប្រគ្រូចារិកាវត្តគិរី សម្រាប់បានប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីថ្ងៃ14កើតខែបុស្សវេលាម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះបានប្រារព្ធជាពិធីសម្ដែងសង្គាយនាក្រែ5 ពីម្សិលមិញសង្គីយនាក្រេត3អញ្ចឹងទៅក៏បានអារាធនានិមន្តអង្គខ្ញុំ ព្រះករុណាអាត្មាទាំង5ព្រះអង្គដើម្បីនឹងសម្ដែងថ្លែងនៅ ប្រធរទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះ បាន ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីគិរី សម្រាប់ វត្តសាលាក្រៅថ្មីដែលស្ថិតក្នុងភូមិថ្នល់តតឹងឃុំអូអណ្ដូងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនអញ្ចឹងទីអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាទាំង5អង្គទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងថ្លែងនៅប្រធានទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងសូមខន្តីអភ័យប្រណីអត់ទូអំពីសំណាក់នៃប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្រែងលោកាថ្លាថ្លែងរបស់ ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាទាំង5អង្គសំដែងទៅហើយជួនជាខុសបាបពុំសាលសេចក្តីនៃពុំចំច្រឡំបត់គៀថាកលែងណានោះក៏សូមខន្តីដល់អង្គខ្ញុំកណាអាត្មាទាំង5អង្គផងសូមប្រគិនពរចម្រើនពរនិងជូនពរតិវតតោបដ្ឋាយយវចេតនាឯកោតន្តតិវសតរៈអត្តមេសាធិកៈ តេបញ្ញសសង្វយរតរបញ្ចសតាតិកានិវេសង្វយរសហសានិអតកន្តានិអហេតុងរដ្ឋចាប់ដើមតាំងតើពីព្រះដ៏មានបុណ្យប្រគុណជាអម្ចាស់ទ្រង់រំលត់បញ្ចខណ្ឌចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានដរាបមកដល់ថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធសាសនកាលកន្លងរំលងទៅហើយបាន2553ឆ្នាំ8 ជាភៈសង្វចរេហេមន្តតុំហេបុតមេសេសុកបខេបនរកតិយាតិហេយ៉ាងពុភវិរិបច្ចុប្បន្នសម័យក្នុងកាលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធ15កើតខែបុស្សក្នុងហេមន្តរដូវឆ្នាំខាលទសពុទ្ធសករាជ2554អនាគតេកាលេចតុមេសាធិកឆតាល័យតសង្វចរតរៈ វេសង្វចរៈសហសានិកវិសន្តិរាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកខាងអនាគតនៅដល់2446ឆ្នាំ4ខែគុតបើបូករួមសរីនៃព្រះពុទ្ធសាសនកាលទាំង3កាលរួមបញ្ចូលគ្នាគឺទាំងអតីតទាំងអនាគតទាំងបច្ចុប្បន្នព្រះពុទ្ធសាសនកាលគ្រប់គ្រាន់ជា5000ព្រះវសាដោយបរិបូរណ៍ នមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈវន្ទាមៈ អ៊ីតោវរាំងមយយ៉ាងធម្មទេសនាកាលសំដែងថ្លែងនៅ ប្រធរទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះអញ្ចឹងការសំដែងធរទេសនានឹងគឺសំដែងក្រេ5អញ្ចឹងក្រេ5នឹងមិនមែនចេះតែរៀបរៀបឲ្យតែច្រើនទេហើយក៏មិនមែនមងសំដែងចប់ត្រឡប់ទៅវត្តហើយគឺមងចាប់សំដែងបន្តដែរអត់អញ្ចឹងទីគឺការសំដែងបែបបច្ឆានិងវិស័យជនី ខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មានិមន្តមកកំពីវត្តបបតកោដារាមហៅវត្តកំពូលភ្នំជើកាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជើកាច់ឃុំជើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដោយយើងទៅតាមនិមន្តមកនឹងឆ្ងាយជាងគេបើនិមន្តមកឆ្ងាយជាងគេអញ្ចឹងឡើងលឺក្រែកដាលចាប់ឧបលើមីក្រូមុនគេតាំងខ្លួនឯងជាមហាកសបៈងារនៅក្នុងសង្គីយនីក្រែ5 បានន័យតែជាអ្នកចាំសួរនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងទៅដល់ប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែទួនាទីរបស់ខ្ញុំកដាអាត្មាដែលនឹងត្រូវសួរប្រមាណជា2អង្គមួយអង្គដែលដែលគួងនៅ លើក្រែខាងឆ្វេងព្រះហស្ថនៃខ្ញុំកណាប្រគុណម្ចាស់វត្តកេរីកេរីសម្រិទ្ធស្រុកសាលាក្រៅនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ឲ្យងារជា អនុរុទ្ធហើយជាងឲ្យងារជាអនុរុទ្ធដោយប្រគុណម្ចាស់ជាម្ចាស់ទឹកដីផងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជ្រាបមកហើយងារជាអនុរុទ្ធនឹងជាអ្នកមានចក្ខុទិព្វពេលដែលព្រះអង្គទៀបនឹងព្រះអង្គបរិណិព្វានព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបរិណិព្វាននឹងអនុរុទ្ធនឹងអាចមើលឃើញទេវតាទេវបុត្រទាំងឡាយនឹងមិនពេញចិត្តនឹងការនិមន្តដល់អានិមន្តមិនតាន់ដល់របស់ព្រះមហាកសបៈ ហើយចឹងឲ្យងារជាព្រះមហានរុទ្ធហើយចំណែកបែកខាងប្រគុណម្ចាស់ដៃគួងនៅ ខាងស្ដាំព្រះនៃខ្ញុំការានេះនិមន្តមកអំពីវត្តបទុមវដីរាជធានីភ្នំពេញតាំងងារឲ្យជាមហាអនន្តជាអ្នកចាំដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងដែលអង្គខ្ញុំកណាអាត្មានឹងសួរនៅក្នុងគ្រាខាងមុខហើយផ្នែកបែកខាងប្រគុណម្ចាស់ដែលគួងនៅលើក្រែខាងនោះខាង ឆ្វេងទី2នោះបើគុណម្ចាស់និមន្តមកអំពីវត្តដណាឡោមអញ្ចឹងមានតួនាទីជារាហុលចាំដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងដែលព្រះមិនព្រមក្តីចាប់ផ្ដើមលើកសំណួរសួរតែម្ដងអញ្ចឹងមុនដំបូងនេះខ្ញុំកណាននឹងដណ្ដឹងសួរកសបៈបងនឹងដណ្ដឹងសួរទៅដល់ ព្រះអនុរុទ្ធទៅក្នុងឱកាសនេះប៉ុនដែលបានប្រារព្ធឡើងឃើញតែច្រើន មានពិធីប៉ុនរំលាយប្រសពនោះផង ពិធីប៉ុនពុទ្ធាពិស័យនោះផងពិធីប៉ុនឆ្លងធម្មទាននោះផង ពិធីពូនភ្នំសាច់ផងពូនភ្នំស្រូវផងពូនភ្នំកផងបំពោះកលបុតផងព្រមទាំងរាប់បាបប្រមាណជាប្រសង315អង្គអីចឹងខ្ញុំកណា ញោមនិមន្តមកហ្នឹងតម្រូវត្រូវសំដែងធម៌ខ្ញុំកណាសួរព្រះមហានរដ្ឋថាអ្វីទៅជាពធព្រះមហានរដ្ឋសូមអរធលាសសវៈចំណងអហង្គពវៈលឺហើយសូមទៀងនាងពវាចាព្រះមហាកសបៈបានបែងចែកជាតំណែងថ្មីខ្ញុំកណាដើរតួជាព្រះអនុរុទ្ធ សួរថាអ្វីទៅជាព្រះធម៌ព្រះធម៌នេះជាភាសាសំស្ក្រឹតបាលីប្រធម្មៈឬប្រធម្មោធេរាតៃតិជាធម្មោសភាវោសភាវៈត្រង់ទ្រង់នៅសត្វឲ្យឈ្មោះថាធរណាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសភាវៈត្រង់ទ្រង់នៅសត្វឲ្យឈ្មោះថាធរ ហើយចុះសភាវៈអវ័យទៅដែលត្រទ្រង់សាទនឹងអនុរុទ្ធសោមរតនីហន្តេកសបៈបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសភាវៈអវ័យទៅត្រទ្រង់នៅសត្វឧបតហថាសត្វនរោអានឹងធរអកុសលធរអក្រក់វាត្រទ្រង់កើតជានរោ ចំណែកញាតិញោមជាទេវតាជាមនុស្សញាតិញោមជាមនុស្សដោយតាមកុសលធម៌ជាអ្នកត្រទ្រង់បានកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងសភាវៈល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះសភាវៈអាក្រក់គេហៅថាធម៌អាក្រក់ឬអកុសលសភាវៈល្អគេហៅធម៌ល្អឬក៏កុសលធម៌កុំទៀនជ្រាបសាធុជ្រាបហើយពេញជាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ដឹងបន្តទៅទៀតថាហើយចុះបធរថាជាសភាវៈប្រទ្រង់សត្វ ហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយខំស្ដាប់ធម៌ហើយចំណែកខាងប្រគុណម្ចាស់ខំសំដែងធម៌ហ្នឹងតើបានជាប្រយោជន៍អ្វីបាដែរបានជាខំចំណាយពេលដើម្បីនឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហើយចំណាយពេលដើម្បីសំដែងពធអញ្ចឹងអនុរិទ្ធសូមអរថលាអន្តេកតបៈបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាកតបៈតបកែពូសួរមកទៀតណា គូថាញាតញោមខំប្រឹងស្ដាប់ធម៌បានប្រយោជន៍អីហើយប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គខំប្រឹងសំដែងធម៌បានប្រយោជន៍អីបានប្រយោជន៍គឺបានអានិសង្សការធ្វើនៅធម៌ទានតាមប្រគុណម្ចាស់ទុំទានជ្រាបអានិសង្សនៃការធ្វើធម៌ទាន ហើយចុះអ្វីទៅជាអានិសង្ឃនៃការធ្វើធម្មទានអនុរិទ្ធសូមអរតនីហន្តេកសបៈបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាកសបៈតពូកែពូនៅវត្តកំពូលភ្នំឈើកាច់កាច់មែនយោមកដល់ទឹកដីគិរីសម្រាប់នៅតកាច់គួចោគួឡើងនៅតធរគិតទៅថ្ងៃនេះចាប់ដើមដំបូងអំពីធរតែម្ដងហើយសួរថាអានិសង្ឃនៃធម្មទាននឹងមានយ៉ាងណាទៅដែរ អានសមនៃធម្មទានមានពីរផ្នែកមួយផ្នែកញាតិញោមស្ដាប់ក៏បានអានសមមួយផ្នែកទៀតប្រសំអ្នកសម្ដែងក៏បានអានសមណាប្រគុណម្ចាស់សូមទានជ្រាបមានពីរថ្នាក់មួយថ្នាក់បានលឺអ្នកសំដែងមួយថ្នាក់ទៀតបានលឺអ្នកស្ដាប់ហើយថ្នាក់អ្នកសំដែងនឹងបានទទួលយ៉ាងម៉េចសូមអរធនីហន្តេកសបៈបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន អ្នកសំដែងទី1ធ្វើខ្លួនឯងឆាប់ចេះឆាប់ចាំយល់ស្ទាត់ក្នុងពធសំដែងថ្ងៃដឹងមិនទាន់យល់សំដែងយូរយូរយល់អត់ហើយអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងឲ្យសេចក្តីសុខទៅគេកាលណាបើគេមិនបានយល់គេមិនបានដឹងឲ្យយល់ឲ្យដឹងទៅគេឲ្យខាងទួទៅគេឲ្យកូនកតញ្ញូទៅគេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកណាឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃអ្នកនោះរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនវិញ ជាស្ដែងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានបរិច្ចាគច្រាចាយចំណាយគុណធានបូជាបច្ច័យកសាងជាកតែធម៌ CD ធម៌ DVD ធម៌ឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខទៅគេជុំកាលគេឃើញ DVD ឬក៏លឺកតែនឹងទៅគេជ្រះខ្លាគេបូជាក្នុងពុទ្ធសាសនាជាកំណត់ធម៌ព្រះវៀតណាមម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងបានចាមកដោយកម្ម មិនមែនតែណាបានចាមកទេក៏ព្រមទេវតាក៏មិនបានចាចាដោយកម្មដែលយើងសន្សំទោះបីជាតែទួចដូចតាមក៏ជាសធានក្រាបខ្លាមិនប្រសាទោមនោសញ្ចេតនារបស់បរិសុទ្ធហើយចឹងឈ្មោះតែញាតិញោមបានឲ្យសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងទៅគេមានតែធម៌ទានទេដែលឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសម្បទានណាធម៌ទានណាជានាមទេធម៌ទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួង ឈ្នះយ៉ាងម៉េចយោឈ្នះត្រង់ថាធម្មទៀតធ្វើសត្វឲ្យទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានមិនដែលលើតែសត្វទាំងឡាយទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយសារហូបនំបញ្ចុកហូបបាយហូបបបរគ្រឿងហូបបាញ់ជាលើទេយោសត្វទាំងឡាយទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយសារការស្ដាប់ប្រធមហើយអញ្ចឹងការស្ដាប់ប្រធមមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាយោ ញោមមកមិនថាតអ្នកសតែងធរអ្នកបានបូជាធរឬក៏អ្នកចម្លងសតែងធរទីទីធរទីវិនីធរទេក្នុងទីនេះនៅទីក្រុងឡុងពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានញោមប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថងឆាលីដែលគាត់បានផ្ញើបច្ច័យមកឲ្យធ្វើបុណ្យឆ្លងធម្មទាន បានជាមានស៊ីឌីឌីវីឌីពេញទូកញ្ចក់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារសភាជ្រះថ្លារបស់របស់របស់គាត់គាត់យល់ថាឌីវីឌីហ្នឹងគេមើលទៅឃើញរូបគាត់គេលើរៀននឹងជ្រះថ្លាយ៉ាងហ្នឹងឯងឈ្មោះឈ្មោះថាយើងហ្នឹងបានលើកទួយក្នុងកុំតម្កើងពុទ្ធសាសនាឈ្មោះថាយើងបានបន្សំបំផាត់នៃផ្នែកនៃការស្ដាប់ទោះបីយើងតាមចូលឬមិនចូលយើងយកធ្វើដូចជាចូលហ្នឹងខ្ញុំណាដើម្បីបកងគ្រប់អង្គមានកម្លាំងសំដែងបញ្ញាយោចេតរើ ចេះតែរើដៃរើជើងទៅកត្រាស់ទៅញាក់ទៅកថែងទូធរបែបក៏មិនខែមិនដល់ថ្លៃដែរហើយបើអញ្ចឹងដោយសារធម្មទានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងញាតិយោមជឿមកដោយសារធម្មទាននេះអានតំផ្នែកអ្នកខាងចម្លងធរទីលីធរទីលីធរគឺបានឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេគ្រប់យ៉ាងកាលណាក៏បានឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេរំលែងបានសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញចំណែកអានតំញាតិយោមស្ដាប់ធរយោម ទោះបីជានឿយហត់ទឹកទៅមុនទន់ជើងដៃក៏ដោយយើងយកខំកាត់ពីវេធ្លាក់ម្ដងអាយទោះបីជាតិចធ្លាក់ចំណូលរងាញ័រកាយយ៉ាយ៉ាងណានៅតែទូទ្រាំញោមដល់ពេលញោមទូទ្រាំតាមបធរអញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញរឿងមួយរឿងមន្តកៈទេវបុត្រមន្តកៈទេវបុត្រហ្នឹងយកមកពីតាមជាតែខាងកែមទេ ពេលព្រះអង្គកំពុងតែសំដែងខុសប្រាប់តែមានតាមួយបាក់ញ៉ែបាក់ញ៉ែតែកាត់ឈើច្រត់ទៅច្រត់ចំកកែងកង្កែបពុំតែស្ដាប់ធម៌យោនិយាយកង្កែបចេះស្ដាប់ធម៌យោពេលយប់មិនបញ្ជីវចេះស្ដាប់ធម៌ឥឡូវមានកង្កែបចេះស្ដាប់ធម៌ដែរមិនដឹងផ្លឹកទៅជាកង្កែបនោះក៏ប៉ុណ្ណាដែរប្រហែលជាតូចតូចទេផ្លឹកទៅជាយោគាត់តែផ្លឹកទៅជាយោខ្លះចង់ធំជាងកង្កែបផងស្រាប់តែកង្កែបវាគិតបើសិនជាអញស្រែកប្រកាសជាដាច់ធម៌ បើអញ្ចឹងមិនប្រែទេសុខចិត្តខំប្រឹងខំមាត់កង្កត់ចិត្តស្ដាប់ធម៌ឲ្យតទៅជាប់មិនទាន់បានជាប់ហុកតានឹងចិត្តទៅរុញឈើច្រត់ទៅរុញទៅយំមានទៅនៅអីប្រមាណក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅបាត់កង្កែបទឹកទៅកើតក្នុងឋានតាវតៈនោះមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានតាវតៈនឹង100ឆ្នាំឋានមនុស្សយើងយល់តែកើតទៅនោះមន់ឈ្មោះមន្តកៈទេវបុត្រ ឥឡូវខ្ញុំឃើញឯងពីសត្វកង្កែបទៅកើតជាទេវបុត្រដោយសារអីដោយសារការប្រឹងប្រែងតាមពធទេសនាបើយ៉ាងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរអកោចិត្តអាណិតខ្លួនឯងកន្តើយកន្តើយក្នុងវាលវត្តដល់បងតាហើយយ៉ាងណាមកឲ្យចាញ់បាក់កង្កែបគេស្ដាប់ទាល់តែអាយុអស់ទៅកើតឯនោះអាយុវែងណាស់ញោមមានស្ត្រីម្នាក់នោះជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គ នៅខាងលើនោះស្រាប់តែអត់បុតយ៉ាងម៉េចអ្នកមកកើតទៅខាងនោះមានកូនដល់4នាក់យក មានកូន4នាក់ស្លាប់ពេលខាងនោះទៅដល់ខាងតាវតាំងនឹងវិញបើអត់ខ្លួននាងឯងព្រឹកមិនទៅណាមកហើយទីនេះឡើងកូន4ណាជួព្រឹកមិនទៅណាហើយអញ្ចឹងនៅនោះអាយុវែងវែងណាយប់ណាខំប្រឹងតំដើរទៅទេសរាល់ថ្ងៃធ្លាប់ប្រគេនហើយថាមិនដើរទេសទេអង្គុយទេដើរទេសនឹងធ្លាប់ទេ ហើយខ្ញុំបកករណាក៏មិនមានចំណេះចេះចាំអីជាងប្រគុណម្ចាស់ដែរហើយក៏មិនដែលមានប្រវត្តិឆានតាមឡានអីដែរដាច់ចង្ហាន់ណាមិចអីយ៉ាដាច់ចង្ហាន់ដាច់អីអាមិចក៏ដោយក៏មិនឆានតាមឡានដែរពីព្រោះឡានវាឆានប្រេងបើយើងឆានតាមឡានមានន័យថាឆានប្រេងដែរហើយចិត្តអត់ទេឡានឲ្យវាឆានប្រេងទៅវាទៅខ្ញុំកណាមិនឆានតាមទេ ប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយនិមិត្តបានឃើញប្រភៈឡើងធោផងសម្ដីថ្វីវាវោហាឡើងប៉ែប៉ែមិនថាតែខ្ញុំកណា ទេដែលភ័យនោះសំបីតែមេក្រូនឹងភ័យទៀតដែរព្រមព្រោះដាច់ភ្លើងទៀតឥឡូវអត់តាន់មានភ្លើងដាច់ទេប្រងដាច់មេក្រូឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណានឹងបើនិយាយពីរឿងកម្មវាកម្មពីនឹងវាធ្ងន់រហូត អាទេសក្រែ3ក៏គេឲ្យ2ទេសក្រែ1ក៏គេឲ្យ2អស់គេគេគ្រាន់តែតែងទេអាត្មានឹងវារែកអាតែងមួយពីរនាក់អ្នកតែងតងខាងអាត្មាម្នាក់ឯងរែកតងខាងទៅរហូតឥឡូវថ្ងៃនេះចម្លែកបន្តិចបានតួផងដែរបានឆ្លោយហើយបានតួគេហៅថាដុកតគ្នាចាំមើលណាតដុកខ្ញុំកណាខ្លាំង ខ្ញុំកណាដុកបតទៅខាងក្រោមខ្លាំងអញ្ចឹងដែរហើយតែហ៊ានទៅសួរខ្ញុំកណាតលពីអង្គខាងក្រោយរងចាំភ័យហើយទៅតលដូចគ្នាអានេះប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវបានសាកសួរពីរឿងបុណ្យបុណ្យជាបណកិច្ចបុណ្យរំលាយសពបុណ្យបូជាប្រសពនិងបុណ្យខ្មោចបុណ្យនឹងខ្ញុំបកករណាសូមឆ្លើយប្រគេនថាចេះបុណ្យរំលាយសព បើចំពោះគេហៅជាទូទៅគេថាបនរំលាយសពបនរំលាយសពឈ្មោះគេប្រើជាផ្លូវការមួយទៀតគេថាបនបូជាសពនៃដូចគ្នា ខ្មែរយើង មានពាក្យហៅថាបនខ្មោចបនមរណៈសង្គ្រោះហើយនឹងបនជាបណកិច្ច មានន័យដូចគ្នាប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាកោតបសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនន្តអ្នកហើយបានន័យដូចគ្នាចាំបាច់មានហៅបនបូជាសពចាំបាច់មានហៅបនជាបនៈកិច្ចចាំបាច់មានហៅបនខ្មោចទៅមិនក៏មិនហៅថាបនបូជាសពរំលាយសពទាំងអស់តែមកទៅអនន្តសូមរតនា ភាសាខ្មែរយើងមិនមែនជាភាសាងាប់ទេភាសាវាមានសតិសន័យនិងសតិសសោពាក្យមួយម៉ាត់អាចមានន័យខុសគ្នាពាក្យសំឡេងឮខុសគ្នាប៉ុន្តែអាចមានន័យដូចគ្នាដោយពាក្យថាឆាន់បើប្រតង់ទៅគេថាឆាន់បើយាយតាទៅគេថាពិសាគេថាហូបគេថាបរិភោគគេថាញ៉ាំ ស្ដាច់គេថាសោយខ្មោចគេថាសាប់សោយខ្លះទៀតទៅគេហៅថាអ្នកជ្រះបោះបចុះកំពងកដាលដើមទ្រូងវានៅតែឆានណាដែលទេសរុបលັດតផលវានៅតែស៊ីដដែលប៉ុន្តែពាក្យគេប្រើទៅតាមសមគួរថ្ងៃមិញចេះទៅលើប្រគ្រូពោពិសិដ្ឋប្រកាសអញ្ជើញអ្នកខាងលខោនអញ្ជើញយាយតានឹងឲ្យហូបបាយ អាត្មាកេះទៅខាត់ថាប្រគុណម្ចាស់ថាពិសាភោជនាហាថាតហូបបាយអីចឹងក៏លោកវាអត់មានសម្លបើហៅហូបបាយក៏លោកអត់ហូបតបាយទៅមិនហ៊ានហូបសម្លបើអញ្ចឹងទេបើភោជនាហាទៅវាទៅទាំងបាយទៅទាំងសម្លហ្មងទៅហើយលោកថារៀបចង្ហាន់ឲ្យកូននាគផងអាត្មាថានាគប៉ប៉ិនប៉ណ្ណឹងមិនទាន់មានកូនទេរៀបឲ្យតានាគនឹងទៅបានហើយកូននាគនឹងអត់ទាន់មានទេ ហើយចេះតែជួយប្រាប់ចឹងតែដែលមកពីពាក្យហ្នឹងហៅវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេបានជាគេថាសំគួរដូចជាបតកព្រះតបនឹងជាបតង់អញ្ចឹងទៅហើយយើងហៅថាទៅដុតខ្មោចលោកអញ្ចឹងទៅវាទៅពាក្យហ្នឹងវាមិនសមរម្យទេអញ្ចឹងបានគេថាបូជាបតបឬថ្វាយប្រភ្លើងឬរំលាយបតបអញ្ចឹងទៅ វាសមរម្យក៏ប៉ុន្តែបើប្រគ្រូកពូលឈើកាច់គេហៅឲ្យមិនហៅទៅខ្ញុំកណាំដឹងទេសូមជ្រាប សាធុជ្រាបៃចឹងសោះមកពីមានសំរុំមិនសំរុំអីចឹងបានជាគេហៅផ្លែកខុសគ្នាអីចឹងហើយចុះហើយចុះចំណែកខាងជាបណកិច្ចនោះជាអវ័យទៅដែរអនន្តហើយចំណែកខាងរំលាយសពនោះអវ័យទៅដែរមើលបកស្រាយបន្តិចទៀតមកមើលសមរតនីដោយតែគ្នាទេប្រគុណម្ចាស់ជាបណកិច្ចហើយនឹងបូជានឹង ជាគណៈកិច្ចកិច្ចបូជាក្នុងកិច្ចបូជានឹងមានរំលាយបន្តអានឹងគឺវាមានន័យដូចតែគ្នានឹងគឺពិធីចាត់ចែងរៀបចំតបពិធីរៀបចំតបនឹងណាប្រគុណម្ចាស់នៃដូចតែគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងតុងមហាកាសតបនិមន្តជ្រាសាធុជ្រាបហើយអនន្តៈហើយចុះពិធីរៀបចំសពនឹងតើគេរៀបចំរបៀបម៉េចខ្ញុំកណាចង់ដឹងណាស់ បើគេរៀបចំផ្ទះគេបោសគេសម្អាតបើគេរៀបចំពហិរគេបោសគេសម្អាតគេជូតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលរៀបចំសពនឹងតើរៀបចំរបៀបម៉េចទៅដែរអានន្តសូមរតនីបើសិនជាអានន្តនេះធ្លាប់ធ្វើអាចារ្យភ្លុកមិនជាឆ្ងល់ទេបណ្ដាអានន្តនឹងក៏មិនដែលធ្វើអាចារ្យយោគីដែរតលតាអាចារ្យយោគីបានដឹងថាគេរៀបចំរបៀបម៉េច ខ្ញុំកណានឹងមិនទៅជំនាញទេបើចង់ជំនាញច្បាស់តរទួពួកមេនណណប៉ុន្តែបើតាមគម្ពីរដីកាគេថាគេរៀបចំជា4របៀបតាមពុទ្ធសាសនាសូមនិមន្តជ្រាប4របៀបតាមពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាដែលរៀបចំ4របៀបហ្នឹងរបៀបអីខ្លះទៅដែរចង់ឲ្យអានន្តបក ស្រាយឲ្យលើកមកលាតតដាង ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់បួនមកមើលអនន្តសូមរតនីពាក្យថាបកត្រាយអាចបកត្រាយបានប៉ុន្តែលើកហើយយកមកលាតតដាងទៀតលើកយកមកលាមកើតទេតលជាពបានលើកហើយលាតតដាងកើតពីព្រោះបធរហ្នឹងបកត្រាយបានតែមាត់ទេមិនដឹងថាលើករបៀបម៉េចលាតតដាងហ្នឹងរបៀបម៉េចទេឥឡូវខ្ញុំបករណាបកហើយត្រាយ ដូចនឹងសមជ្រូកបកត្រាយត្រាយបកអាសាច់កដាលមិនដឹងពីណាអ្នកឆានទេឥឡូវបកហើយពិធីទី1គេឲ្យឈ្មោះថាបដែតទឹកក្នុងទលេយកទៅបដែតទឹកទលេមនុស្សស្លាប់ទៅបដែតទឹកទលេពិធីទី2កប់ទុកក្នុងដីពិធីទី3ដាក់ចោលកដាលព្រៃ ឯពិធីទី4បូជាដោយប្រភ្លើង បកប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញតាច់4ហ្នឹងហើយនិមន្តឆានមួយណាមុនចោសូមជ្រាប សាធុជ្រាបហើយអាម៉មអ្នកហើយអ្នកឆ្លើយមកនឹងខ្ញុំកណាស្ដាប់បាន ថាបដែតក្នុងទលីហើយកប់ក្នុងដី បូជាដីភ្លើងយកទៅចោលក្នុងព្រៃអីបើបូជាមិនអីទេ ធ្លាប់ឃើញក៏ប៉ុន្តែដល់បដែតក្នុងទលីខ្ញុំកណាដូចមិនដែលឃើញនេះអានំសង្ស័យតានំថាស្មានក៏មិនដឹងហើយទលីកំពង់សឹងក៏ខ្ញុំកណាអត់ឃើញទលីដែលលឿងក៏អត់ឃើញខ្ញុំកណាមួនតាមទលីមកដូចអត់ឃើញហើយមួនតាមទូករាល់ដល់ហ្នឹងក៏មិនឃើញមើលអានំថាហ្នឹងថាបថុយឬក៏យ៉ាងម៉េចមើលសូមបកស្រាយមកទលីហ្នឹងទលីឯណា សូមអារាធនាគុណម្ចាស់ថាមិនដែលឃើញទេប៉ុន្តែមិនដែលមើលកសែតទេតលេងលឿងមិនដែលតញយកាលមុនប្រគុណជាម្ចាស់ខ្ញុំបកករណាថាតលេនឹងគឺតលេគង្គី ជាទំនៀមរបស់ព្រាមពីដើមរឿងរ៉ាវនេះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានជំនឿថាទលេគង្គានឹងគឺជាទលេស័ក្តិសិទ្ធហូរមកចេញពីភ្នំមកវតែមក រួចបើសិនជាទលេសាក់ទឹកអីចឹងតែម៉ែឪគេស្លាប់ទៅគេដាក់ចូលក្នុងទលេហ្នឹងគេថាប៉កែនាំម៉ែឪគេទៅឋានសួគ៌សពថ្ងៃនេះគេមានសន្តាគារមួយនៅមាត់ទលេហ្នឹងឈ្មោះថាសន្តាគារចាំស្លាប់ណាប្រគុណម្ចាស់អាចនិមន្តទៅសឹងក៏បានដែរព្រោះតែណានាឈឺមហឺតមហឺតចិត្តស្លាប់គេទៅកក់បន្ទប់ទុកឲ្យហើយជួនមកបន្ទប់សឹងរងចាំស្លាប់ នៅមាត់ទលេហ្នឹងឯងប្រមាណជួននោះ ដល់តែមនុស្សណានឹងឈឺស្រួលទេ កូនគេមានលុយគេយកម៉ែគេទៅកក់បន្ទប់ជួលរួចស្រាច់សឹងតែនឹងសម្រានតែនឹងរងចាំស្លាប់ស្លាប់ហើយគេភ្នក់ភ្លើងដុតរូលឲ្យខ្មៅបន្តិចបន្តួចទៅគេអូតម្លាក់ក្នុងទលេនឹងបដែតទៅតែមកអានឹងគេថាឲ្យគាត់នឹងទៅឋានសួគ៌ហើយចំពោះអ្នកនៅ ឆ្ងាយឆ្ងាយគេបូជាពីឆ្ងាយហើយគេនាំគ្នាយកឆ្អឹងទៅព្រាចកន្លែងនោះ តាមអ្នកស្មានមើលតាមអ្នកសិក្សាសន្និដ្ឋានគេថាប្រហែលកម្រាស់2ម៉ែត្រហើយបាតទន្លេនឹងគ្រាន់តែឆ្អឹងខ្មោចបកែដល់ប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់មានខ្មែរយើងខ្លះនឹងយកទៅព្រាជគេដែរហើយខ្លះនឹងមិនបាន ទៅទន្លេកុងគាទន្លេមុខវាំងភ្នំពេញក៏មានព្រាជដែររឿងនេះប្រទេសខ្មែរយើងកាលពីសម័យដើមមាន បើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវឯកសាររបស់ម៉ាគួនលីន និងជីវតាខ្វាន់ ទំនៀមរាក៏មានធ្វើទំនៀមស្ដាច់ក៏មានធ្វើញាតញោមដែលឃើញថា អ្នកដែលស្លាប់ដាក់ទៅក្នុងទលេហ្នឹងខ្មែរយើងពីដើម គេដុតបូជាហើយគេយកឆ្អឹងមកបច្រកកោតគេយកកោតហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងបឹងទៅដាក់ក្នុងទលេហើយខ្លះទៅគេទិញកោតមាសអ្នកមាន ទៅ អ្នកក្រគេទិញកោតដី ឬក៏កោតធម្មតាអីថ្លៃថោកល្មមល្មមគេដាក់ឆ្អឹងឪពុកម្ដាយគេយកទៅតម្លាក់ក្នុងទលេនឹងមានតាមឯកសារពីសម័យចេនឡាសម័យគូណននិងសម័យអង្គរនៅតំបន់ទលេសាបកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនពីទសវត្សមុននេះញោមណាមាននិយាយពីរឿងអ្នកដែលនៅតាមមាត់ទលេគេនៅលើដើមរាំងគេនៅនេសាទនៅនឹង ដល់តែពេលស្លាប់ទៅយកមកគេដាក់មឈូសធ្វើបន់ទិញទួចគេបូជាគេបដែតអញ្ចឹងដែរនេះទលេសាបយើងនឹងពីដើមក៏មានបដែតចឹងខ្លះហើយបើតាមសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនតែនទៅមានអ្នកឃើញផ្ទាល់អីចឹងដែរប៉ុន្តែមកដល់សម័យសពថ្ងៃនេះការបដែតទឹកនឹងលែងមានហើយអីចឹងដែលមាននឹងតាមពុទ្ធសាសនាពីដើមក៏វាមានបដែតអញ្ចឹងខ្លះដែរដោយសារជាប់អធិពលពីឥណ្ឌា នេះបដាច់ក្នុងទលេប្រគុណម្ចាស់បើប្រគុណម្ចាស់គាត់ប្រទេសមិនបាច់ទលេប្រទេសឥណ្ឌាទេទលេនៅលឿងក៏បានដែរសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនន្តអ្នកឲ្យភៈភោផង់ភៈមូលកឡងដូចមាត់កឡងសំដីល្អល្អញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសែនចង់ស្ដាប់ ខ្ញុំកណាសួរទៀតហើយសួរថា ហើយចុះពិធីមករបៀបទៀតដែលអានន្តថាចោលនៅក្នុងព្រៃស្មាក់សានព្រៃស្មាក់សាននោះនៅឯណាហើយព្រៃស្មាក់សាននោះព្រៃអីខ្ញុំកណាធ្លាប់ទៅលឺព្រៃអន្ទៀងខេតធ្លាប់ទៅលឺណែព្រៃសក្រមធ្លាប់ទៅលឺព្រៃណែនាងនួនអីដល់ទៅពេលអានន្តថាព្រៃស្មាក់សាន មើលព្រៃស្មាក់សាននឹងព្រៃឯណា ហើយឈ្មោះហើយក៏ប្លែកជាងគេអញ្ចឹងអនន្តសូមរតនីព្រៃថ្មតាននឹងគឺព្រៃខ្មោចសូមនិមន្តជ្រាបព្រៃថ្មសាននឹងព្រៃខ្មោចហើយព្រៃខ្មោចនឹងនៅឯដាខ្ញុំកណាចង់ទៅអើបមើលបន្តិចដែរសូមរតនីនៅភូមិខ្មោចឃុំខ្មោចស្រុកខ្មោចខេត្តកលែងវិចោតសាកសពសូមនិមន្តជ្រាប សាធុជ្រាបហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងដឹងឯណាទេឮតែភូមិខ្មោចឃុំខ្មោចស្រុកខ្មោចទៀតហើយញោមដែរឮទេហើយបើខ្ញុំកណាចង់ ទៅមិនដឹងតាំងទៅតាមរបៀបណាហើយអនន្តថាបើចង់ទៅមើលឲ្យប្រគុណម្ចាស់និមន្តទៅមើលទៅស្ទាល់តាអនន្តបូននឹងនាំផ្លូវទៅដែរ ព្រោះខ្ញុំកណាលដឹងថាទៅតាមផ្លូវណា មើលមើលព្រៃខ្មោចនោះនៅឯណា អានន្តអ្នកឆ្លោយម្ដងទៀតមកមើលសូមរតនីបើអ្នកបៃលិនចេះទៅសួរជីជីពីរឿងភ្នំពេញប្រហែលជាគាត់ចង់ស្គាល់ភ្នំពេញចង់ទៅភ្នំពេញហើយហើយបើអ្នកភ្នំពេញចេះទៅសួរដេញពីរឿងបៃលិនប្រហែលជាគេចង់ស្គាល់បៃលិនហើយគេចង់មកបៃលិនហើយឥឡូវសួរពីរឿងព្រៃខ្មោចនឹងអាម៉េចចង់ទៅសឹងខ្លាំងបើអី បើចង់ទៅមានតែអាចារ្យភ្លុកទេដែលនាំទៅបានអាចារ្យយោគីអាចនាំទៅបានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបកករណាប្រគុណម្ចាស់ថាមានភ័ក្រដូចមាត់កឡហើយមកអាត្មាហ្នឹងវាដូចកឡមែនក៏អីយោបើដូចមាត់កឡមិនអីទេវារៀងមូលដែរប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងដូចខ្លួនកឡវាឡើងក្អ៊ីងទៅទៀតណា អើអាត្មាយកមាត់កឡោអង្គខ្លះយកខ្លួនកឡោហើយខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពនឹងឆ្លោយប្រគេនប្រគ្រូកាសតអ្នកដែលយកទៅចោលក្នុងព្រៃព្រៃស្មោសានបានន័យថាព្រៃកន្លែងណាក៏ដោយពីដើមនោះមនុស្សវាតិចព្រៃនោះវាច្រើនអូយដល់ព្រៃច្រើនទៅតែស្លាប់ទៅគេតែងទៅឲ្យឆ្ងាយផុតពីភូមិទៅគេដាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌានោះមានញោម កាលពីសម័យពុទ្ធកាលតើខ្មោចស្លាប់ទៅគេតែយកទៅដាក់ក្នុងព្រៃហើយបានជាវាមានធរអចិរាំងមានធរយថាតន្តិឬក៏មានធរអាយុឧស្មានេះតែវិញ្ញាណដកដៃព្រឹសស្លាប់ព្រោះទៅគេតែងយកទៅដេកប្រកបនៅលើផែនដីដូចប្រកបអស់រប្រយោជន៍គ្មានអាហ្នឹងគេដាក់ឲ្យចោលនៅលើផែនដីហ្នឹងហើយតែគេដាក់ទៅគេយកកណាត់ហ្នឹងក្រ ភិក្ខុសង្ឃពីជំនាន់ព្រះលោកអត់សបោចពោអញ្ចឹងឯណាមិនដូចឥឡូវគ្រាន់តែលើកថាបួសផ្លែតអូពីអាមេរិកពីកាណាដាខ្លះឯចពោប្រើហើយពីដើមក្រឲ្យតែលោកមុនកាត់ព្រៃទៅបែរហ្នឹងគេតែដើមយកចពោអស់ពេលផងនោះឲ្យដល់តែលោកក្រដឹងតែកន្លែងជាចោលខ្មោចលោកតែឆាយកមានភិក្ខុមកទៅយោមកទៅដល់អាខ្មោចហ្នឹងវាហោមបោងប៉ុណ្ណឹងស្បោងដល់ហើយគេក្រលោកឃើញកណាត់សក្តៅឆាក់អាហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើចពោ និយាយពីខ្មោចហ្នឹងវាមានអសូរកាយវាទៅស៊ីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាឃើញលោកទៅសង្ស័យលោកមកដណ្ដើមអញឆោតហើយមើលទៅលោកដើរមកកាន់តែចិត្តវាកាន់តែភ័យហីអត់ទៅណាប្រហែលមកឆាន់ដែរញ៉ាលោកមកដល់ចាប់ជាយកណាត់នឹងបាំងកោឆាកទីយកអសូរកាយទាំងនោះដណ្ដើមអញឆាន់មែនតស៊ូជាមួយលោកនឹងទិនសម្ដែងរឹតចូលក្នុងខ្មោចនឹងភ្លុចងើបឈរឡើងហ្មងញោមខ្មោចថាមកប៉ិនស្បោងងើបឈរមានឯណា លោកអាហ្នឹងមិនតនអរហន្តផងយកមកព្រឺខ្លួនកញ្ញា សង្កថាប្រកែករីប៉ិតឡើយណាខ្មោចឈានមកជាហ៊ានមកលោកពីជាហ៊ានខ້ອຍខ្វាខ្មោចដេញតាម លោកដាក់ម៉ាស៊ីនកែងតម្រងវត្តនិយាយពីខ្មោចនឹងទៀតទៀតទៀតដេញតាមក្រោយទៅអាគាត់ថាមស្ពីញហ្នឹងមានន័យណាញោមឯងពីណាមខ្លាចហើយមែនអរហន្តអីលោករត់ទៅដល់វត្តអាខ្មោចនឹងវាដេញដេញដល់កន្លែងលបងវត្តវាមិនហ៊ានចូលអាសូរកាយវាចេញលុចខ្មោចដួលភីងនៅកណ្ដឹងទៅវិញទៅបបាក់គេលើកទៅបូជាម្ដងទៀតនឹងវាជំនាន់ព្រះមានតែញោម ណាអញ្ចឹងលោកដើររអញ្ចឹងអាហ្នឹងកន្លែងគេយកខ្មោចទៅចោលមានអញ្ចឹងបានជាវាមានយើងធ្វើបន់បច្ច័យ4ហ្នឹងយើងរៀបរបស់ប្រឡងឬក៏យើងធ្វើបន់អ្នកស្លាប់យើងតែងតែហៅថារៀបប្រឡងរៀបប្រឡងហ្នឹងមកពីគេយកទៅផ្លង់ចោលនៅស្រុកខ្មោចហ្នឹងឲ្យខ្មោចយកទៅប្រើបើខ្មោចយាយកហ្នឹងគេសែងយកទៅដាក់នៅព្រៃណា គេមើលយាយនឹងកាលនៅរស់ក៏ចូលចិត្តអីយាយនឹងឃើញតាណកតាបនឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹង អាលបុកបុកផ្លាអបណាឆាផ្លាហ្នឹងឃើញតែកាន់អញ្ចឹងចៅហ្នឹងប្រមូលយកអាហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យគាត់យកទៅបាត់យកទៅប្រើយកទៅបុកផ្លានៅក្នុងខ្មោចឯណោះទៀតតាណាចូលចិត្តឈើច្រត់ណាខ្សៀណាគេយកទៅដាក់ចោលឲ្យខ្មោចនឹងយកទៅជួខ្សៀនៅក្នុងទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាគ្រឿងប្រឡងមកវាយកទៅប្លង់ឲ្យខ្មោចហ្នឹងផុតពីប្លង់ឲ្យខ្មោចខ្មោចខ្លះគេយកទៅកប់ដីគេយកទៅកប់តាមដែលហ៊ានសំដែងអញ្ចឹងមកពីអ្នកបុរាណវិទ្យាគាត់កាយទៅឃើញ ឃើញរបស់បន្លំនឹងគេកប់ទុកបានដឹងថាអូនឹងគេដាក់ក្លុកឲ្យខ្មោចយកទៅប្រើមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតរហូតមកដល់សម័យមានលោកថដងគេដឹងច្បាស់ថាដាក់ឲ្យលោកថដងឆាយកទៅបានគេយកទៅដាក់ឲ្យលោកតដងដល់តលែងមានលោកតដងហើយក៏លែងមានខ្មោចយកទៅដាក់នៅព្រៃពេលដែលគេយកខ្មោចមកបូជាតាមទីប្រឆាតាមវត្តវិញមានវត្តខ្លះយកប្រឡងទៅដាក់ទីប្រឆាឲ្យលោកឆាប់យកដែរ ហើយខ្លះដាក់នៅក្នុងវត្តអាត្មាតែងតន់កកូករឿងប្រឡងហ្នឹងក៏មកពីរឿងខ្មោចដាក់ចោលហ្នឹងដែរហើយដាក់ចោលហ្នឹងខ្មែរយើងកាលពីសម័យចេនឡានិងសម័យហ៊ូណតគេរុំត្រៀរុំហើយតែយើងក៏ដាក់ក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមានខ្លះដែរប្រគុណម្ចាស់នេះដាក់ចោលក្នុងព្រៃស្មោតាមបើកកំពង់កញ្ចក់បន្តិចទៅទៀតនៅខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានញោមនៅប្រទេសអេស្គីមូជាប្រទេសស្ថិតនៅលើទឹកកក ពេលស្លាប់ទៅប្របាកដុតប្របាកបូជាណាគេតែងទៅឆ្ងាយពីភូមិដាក់ចោលលើតកបនៅប្រទេសទី3ភាគខាងជើងគេនិយមជំនឿទៅលើសត្វខ្មាជាអតិទេពជាបរិវាររបស់អតិទេពបើស្លាប់ហើយ គេនាំគ្នាតែងខ្មោចនេះទៅដាក់ឲ្យខ្មាទីអាចារ្យក្លឹបអាចារ្យយូគីគេហៅថាដុំដេ ពួកដុំដេនឹងតែងទៅនាំគ្នាចាំទទួលតបពុះចិញ្ច្រាំឲ្យឲ្យខ្មាទី ថ្មាតនឹងរាប់រយរាប់ពាន់ថ្មាតនៅក្នុងទី3ភាគខាងជើងហ្នឹងមិនចេះតែពីទៅទៀតមនុស្សណាលេងគ្រឿងពលគ្រឿងសបឹងស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ស្លាប់ដោយអំពើអកុសលថ្មាតអត់ទីទេហើយបើមនុស្សស្លាប់ស្រួលពួរត្រឹមត្រូវថ្មាតទីក្រោយពីថ្មាតទីហើយ ដងដេនឹងគេទៅពិនិត្យមើលលលាក្បាលតើលាក្បាលនឹងឯងមានរុនប៉ុណ្ណា ថ្មចោះរុនតូចរុនធំគេទាយតាមនឹងគេថាអូគាត់នឹងឆាប់កើគាត់នេះក្រកើចេះទេណាអាត្មាមានទាំងឯកសារមានទាំងរូបទុកមើលទៀតនឹងពីរឿងដាក់ចោលដែរប៉ុន្តែគេដាក់ឯនោះគេដាក់ថាឲ្យថ្មទីបានគេវាមានលេខ2ដាក់មួយទៅគេថាអនុគ្រោះឲ្យសាសនាវិទីស៊ីទៅហើយតែថាសាសនាមន្ទីគេអន់ទៀតណាកូនចៅគេមិនសុបាយទេបើមានសាសទីកូនចៅគេសុបាយគេថាម៉ែគេបានបងឪគេបានបងណា ហើយវាមានរឿងដាក់ចោលអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់បើសិនជាចង់ដាក់ចោលដោយគេផ្ដាំកូនសិស្សទុកឲ្យហើយទៅសូមនិមន្តជ្រាសាធុជ្រាបាយអនន្តអីអ្នកដឹងអីដឹងចេះអីក៏ចេះយ៉ាងហ្នឹងសំបីតានៅប្រទេសគេក៏នៅតែអានន្តដឹងទៀតខ្ញុំកណាដល់អានន្ត ឆ្លោយថាដាក់ចោលនៅក្នុងព្រៃស្មោសាននឹងទៅនឹកឃើញដល់ពីជំនាន់ព្រះកាលដែលនាងប៉ុនទាស័យនាងស្លាប់ក៏អញ្ចឹងដែរបានផ្ដាំចវាយនាយថាកាលណាខ្ញុំស្លាប់ទៅឲ្យយកសម្ពួតដែលខ្ញុំខំស៊ីឈ្នួលបានសម្ពួតត្រឹមមកត្បូងនឹងឯងយកទៅរុំសອບខ្ញុំក្រែងលោកមាន ភិក្ខុសងអង្គណាលោកនិមន្តមកចំ ឲ្យឆាកយកសម្ពួតហ្នឹងយកទៅប្រើពពុទ្ធជាម្ចាស់បរមមកគ្រូនៃយើងមើលនិស័យសត្វដល់ទៅពេលទៀបភ្លឺមើលនិស័យសត្វទៅឃើញថាអញ្ចឹងបានទៅឆាកដោយបងឯងយកទៅបោកគក់អីចឹងទៅហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតហើយសួរថាចេះអារឿងបូជាសពដោយភ្លើងនឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់ឃើញហើយក៏ប៉ុន្តែឃើញប្លែកពីគ្នា ខ្លះទៅគេបូជាដោយខ្ជូងខ្លះទៅគេបូជាដោយអោបហើយខ្លះទៅជួលមេមយកមកបូជាអញ្ចឹងហើយចូលបើគួងតាដុតដដែលដូចតែគ្នាអាណំចាំបាច់ទៅជួលមេនមកអស់លុយរាប់លានអីចឹងធ្វើអីមិនក៏មិនដាក់មុខពហិរហ្នឹងឲ្យដុតយករមងទៅអាណំមើលអ្នកឆ្លើយទៅនឹងបន្តិចទៀតមកមើលសមរតនីបបិទ្ធព្រះមហាកាសបដ៏ចម្រើន ខ្ញុំកណានឹងគោភួរដីក្បែរក្បែរភ្នំពេញឯងថ្ងៃនេះគោនៅក្បែរភ្នំពេញឯអ្នកភួរនោះមកពីកពូលភ្នំឈើកាត់ហើយមកភួរដីបៃលិនតែប្រឹងពេកបាត់បលួយប្រគុណម្ចាស់ទៅមិនរួចទេណាហើយគេមិនដែលបន្ទោសគោនេះគេបន្ទោសអ្នកភួរហើយអ្នកយកអ្នកភួរមកពីណាក៏ភួរនោះវាគ្មានត្រូវដីតោះអីចឹងខ្ញុំកណាប្រៀបដូចគោក្បែរភ្នំពេញអ្នកភួរនៅឯកើតឯនោះដែរទេ ហើយបើព្យួរដីនឹងដឹងទេហើយចឹងអូសមុតមិនមុត អីប្រយ័ត្នប្រយែងផងកុំធ្វើបាបគោពេកញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសំណួរសួរអំបញ្ញមាញ់នេះថា អ្នកខ្លះគេជួលមេឃអ្នកខ្លះគេបូជាទីប្រឆាអ្នកខ្លះគេបូជាដាក់តាមព្រៃតាមភ្នំអីចឹងទៅណាហើយមិនក៏ចាំបាច់អីជួលមេនជួលអីមិនដាក់បូជាមុខពហិរទៅតែមកទៅអានេះវាអាស្រ័យសទ្ធាគេ អាស្រ័យនឹងការគោរពលើកតម្កុំតម្កើងគេបើសិនជាប្រគ្រូកបួលភ្នំឈើកាច់គេអាចបូជាងមុខពហិយក៏បានក្រោយពហិយក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រូគេចាំងអធិការគេគេត្រូវតែលើកតម្កើងអញ្ចឹងហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុត្រូវតែលើកតម្កើងហើយចុះលើកតម្កើងហ្នឹងតើបាន ជាប្រយោជន៍អ្វីមកដល់យើងដែរ បើថាពុកម្ដាយទៅ អ្នកមានគុណបកើតរូបកាយមកឲ្យមានដៃមាន ជើងមានក្បាលមានព្រៃមានច្មោះហើយដល់ទៅពេលក្រំដល់លោកគ្រូចៅអធិការវត្តនេះតើមានគុណអីដែរបានជាចាំបាច់ត្រូវជួលមេនមកបូជាអញ្ចឹងមើលអណប់អ្នកឆ្លើយមកមើលសូមអរតនីបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពាក្យថាគ្រូមួយម៉ាត់មានន័យធំធេងណាស់ មិនមែនតលចូលពង្រៀនក្នុងសាលាបានហៅថាគ្រូនោះទេខ្ញុំបករណាអាត្មាបានជួបលោកច្រើននឹកឃើញរឿងគ្រូអញ្ចឹងបើកដំបងកញ្ចក់បន្តិចប៉ិនបើផ្លេចបិទប្រគុណម្ចាស់ចាំបិទឲ្យផងខ្ញុំកណាជួបពិខុសសង្ឃអង្គសាមណេរថ្មីថ្មីខ្លះមកដល់អូយលោកគ្រូលោកគ្រូអាត្មាសួរថាចុះបរៀនពេលកាលមកហៅលោកគ្រូហេខ្ញុំកណានឹងរៀនតាមលោកគ្រូហ្នឹងរៀនស្ដាប់កសែតលោកគ្រូ ហើយយកស្ដាប់កតែតកណាអាត្មាប្រាប់ថា កណាស្ដាប់កតែតកណាមិនដែលលឺទេលឺតែម្ញេពាក្យកតែតពីថងយើងមកស្ដាប់ឲ្យមើលទៅមិនក៏វាមិនលឺហើយលោកស្ដាប់អមិនលឺបានតែចាក់ម្ញេស្ដាប់ខ្លះមកទៀតលោកគ្រូកណាសុំក្រែ2មួយថាលោកចង់បានអីចង់បានអាក្រែ2ថាលោកឲ្យកណានឹងទៅមិនតែក្រែគ្មានតាំងផងលោកឯងទៅរកសុំក្រែគេវត្តទៅកណាគ្មានទេ ថាថាអេសុំអាក្រែមួយក៏បានដែរកុំថាឡើយមួយបើកណានឹងវាអត់មានយកក្រែមកផងសួរវត្តគេនឹងទៅណាហើយចឹងទៅគេថាគ្រូនឹងឯងទោះបីគេលួចរៀនគេរៀនដោយប្រយោលក៏ដោយក៏គ្រូដែរបើខ្មែរយើងគេថាអ្នកណា បង្ហាត់បង្រៀនត្រឹមតែមួយម៉ាត់ឡើងទៅគ្រូមួយជីវិតប្រគុណម្ចាស់ដែលបានឲ្យធម៌យើងថាពុទ្ធាំងត្រណង្គកាឆាមិធម្មងត្រណង្គកាឆាមិសង្ឃាំងត្រណង្គកាឆាមិ សិលេនៅកតញ្ញតិសិលេនៅភោគសម្បទាសិលេនៅអីចឹងទៅណាដល់ថាទៅខាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាណាខិតខំប្រតិបត្តិថែរក្សាណាថែរក្សាសិលសិលនឹងនាំទៅកាន់ឋានសួគ៌សិលនឹងឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសិលនឹងឲ្យយើងទៅនិព្វានបង្ហាត់ពលមានណែនាំដាក់ជឿនមកប៉ុណ្ណឹងគ្រូមួយជីវិតណាញោមណាហូតតែល្មិលគុណគ្រូប៉ុណ្ណឹងចប់ទៅហើយអ្នកល្មិលគុណគ្រូអត់ចម្រើនទេ ពុកបជាយាយចាញាតិញោមមានកូនតែ2 3នាក់កើតពីសាច់ខ្លួនឯងផងនិយាយពីល្អូនិយាយខ្លះល្អូបបាអូយបបាថាកូនតូចជិះវាបបាឲ្យលុយតែ100មរៀលទៅវាបាត់មាត់ហ្នឹងមានអាកូនធំនេះបបាក់ខ្លាំងមែនទែនឲ្យតែលុយគេបាត់បាត់ណាទៀតទៅបាត់តែឯងនេះដូចតែភ័យខ្លាចតែទៅឆ្លោះគ្នាខ្លាចទៅមានរឿងណែនៅតែបបាក់សពយ៉ាងទៀតឲ្យចិត្តតម្រាំលោកគ្រូនឹងដែលយកកូនគេមកសុតតែមិនមែនកូនខ្លួនឯងផងនឹងវាបបាក់ប្រប៉ុណ្ណា ខ្លះទៅនិយាយទៅដូចចាប់ផ្ដើមដាក់ជាងអីមាននិយាយតាខ្លះទៀតគាត់ថាហែងនិយាយបដើមបាននេះហែងនិយាយស្ដាប់វាជំមើយកទៅឲ្យលោកលុតហែងម្ដងណាយកទៅឲ្យនៅវត្តឲ្យលោកលុតហែងម្ដងអញ្ចឹងលោកនឹងចាំកែអាមនុស្សខូចចឹងទៅទៀតអាគេបដើមបានគេរុញមកលោកមកដល់ថ្វាយអង្គមពិតប្រគុណម្ចាស់ហើយទុកតែភ្នែកហើយឆ្អឹងឯងស្បែកសាច់ឯងប្រគុណហើយប្រគុណម្ចាស់អាក្មេងនោះឃើញញាក់សាច់មុខតែគេឲ្យវាយអញខ្ទេចសាច់ហើយទុកតែភ្នែកឯងឆ្អឹងកុំឲ្យតែខ្វាក់ភ្នែកកុំឲ្យតែបាក់ឆ្អឹងឯងនោះនិយាយវិភ័យ តាមពិតឆ្អឹងហ្នឹងក៏តទ្រូងប្រទេសជាតិផ្នែកហ្នឹងអនាគតដើម្បីឲ្យបានកំកាងទៅទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតទេលោកដឹងស្អីទេមកទេសស្អីបញ្យល់ពីរឿងអេតពីរឿងអីលោកអីមកនិយាយចឹងចឹងបានដល់បន្តិចកើតអេតគេលះបងចោលរហូតមកជ្រកលោកដដែលមកតំវត្តណាស់នៅដេកទៅលោកចិត្តទទួលគេលែងរាប់រោឲ្យម៉ែឪស្លាប់អត់ឲ្យបងប្អូនគេរវល់រស់ទីគេមកអើពើមកជ្រកនៅវត្តដដែលថាម៉េច ខ្ញុំខ្លាំងទៀតទៅលោកអប់រំលោកដាស់ទឿនឯងទៅទៅលោកអីមកនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលគេលែងរាប់អានមិនមកវត្តដដែលអ្នកវិកលវិការក៏មកវត្តអ្នកពិការពិរាក៏មកវត្តអ្នកដាច់ដំណើរតាមផ្លូវក៏រកវត្តដែរអីចឹងវត្តអារាមទទួលផ្ទិចនិយាយពីរបស់ជាងាយក៏ទទួលដែរហាអានឹងឆ្កែជ្រូកកញ្ចក់កចាត់ប្រាំទុកមិនបានទេជាងាយអូយទៅណាទៅវត្តប្រគេនលោកអើឲ្យជាងាយលោកអស់យកមក ប្រគេនលោកទទួលហ្នឹងអាអាត្មាចង្រៃវាយកដែរមានខ្លះអាត្មាទៅបិណ្ឌផ្ញើទៀតគុណម្ចាស់ហូចជំងឺច្រើនណាស់ផ្ញើទៅវត្តផងអាត្មានឹងថាយកយកទៅចែកនាមឈឺក៏មិនបិណ្ឌមីទេញោមផ្ញើដល់យកឲ្យទាំងអស់គឺជួយយ៉ាងណាញោមក៏ដែរជួយដល់សង្គមជាតិជួយដល់កូនគេបង្រៀនកូនគេហ្នឹងមិនងាយទេណាអាកូនគេរៀនបកែមែនទេគេថាមកពីពូគេរៀនបកែអញ្ចឹងគ្រូអត់ដែរដល់អាកូនគេរៀនមិនចេះមកពីគ្រូនឹងបរៀនបង្កើតហ្នឹង ព្រះកពីបាត់បាត់ឃើញខ្លួនបាត់អីចឹងទៅមិនអប់រំបរៀនកូនគេនោះបានកូនគេវាមិនកើតបន្ទោគ្រូអាកូនអត់បន្ទោគ្រូដល់អាកូនបកែគ្មាននឹកឃើញគ្រូអីទេវាចាអញ្ចឹងគ្រូមួយម៉ាត់នឹងមានគុណខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បើយើងគោរពគុណគ្រូបានបុណ្យបានអានិសង្ឃញោមឲ្យឧបជាយាចានឹងមិនងាយទេអាត្មាគិតមើលចាស់ពីដើម បួសរៀនពីសំណាក់គ្រូណាមកសឹកទៅវិញមានធ្វើការរកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការមានគូសកលមានការងារ នៅតែអត់ភ្លេចគុណគ្រូហ្នឹងមកថ្វាយគុំមកធ្វើបន់ជូនគាត់រហូតដល់ស្លាប់នៅតែហៅលោកគ្រូមកជីវិតប៉ុន្តែក្មេងឥឡូវនេះមិនទាន់ទេចេញពីសាលាមួយថ្ងៃពីរហ្នឹងគ្រូហ្នឹងខ្លាចវិញឃើញហៅទឹកគោរពគេថាលោកកាយប្រែរៀបប្រែសក្ការៈកូនតោតមិនខ្លាចអ្នកមេបាសិស្សតោតមិនខ្លាចគ្រូអាចារ្យឯករាជ្យមិនខ្លាចក្តី ហ៊ានបញ្យលនៅក្នុងថ្នាក់ទៀតហ៊ានមាត់ធំទៀតខ្លាចចេញទៅក្រៅសិស្សដេញវាយចាហើយសិស្សនឹងទៀតតែលោកគ្រូឈឺអីមិនបានបង្រៀនហ្នឹងមិនទៅមិនទៅភ័យណាយើងមានល្អថែមជាយកគ្រូឈឺទៀតផងឯណោះហើយអានេះដោយកន្លែងទៀតតែខ្លះក៏ល្អអញ្ចឹងដែរ ប៉ុន្តែចង់លើកឡើងថាទឹកចិត្តគ្រូមិនងាយរកបាន ទេដែលលោក មានធម៌នោះច្រើនធម៌7ប្រការនិងតួនាទីនឹងឯង5យ៉ាងប៉ុន្តែមិនបាច់សំដែងទេប្រគុណម្ចាស់ពីព្រោះនៅពីអង្គទៀតចាំពេលក្រោយចាំសំដែងឲ្យលម្អិតពីរឿងគ្រូប៉ុន្តែបច្ចៈអញ្ចេះថាឧបជានឹងដែលមានគុណមកលើកូនចៅញាតិញោមញោមគិតមើលមកនៅជាមួយដល់ហើយមានអីរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនចែកហើយបានទឹកតែចែកទឹកតែបានកចែកក នេននេននឹងរស់នៅដោយសារគ្រូញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងយកពុទ្ធពធប្រសងជាផ្លូវហើយបើសិនជាអត់មានវត្តអត់មានសាសនាមិនដឹងទៅសមាធិមិនសិលឯណាមិនដឹងទៅធ្វើបុណ្យឯណាដែរអញ្ចឹងពឹងលើគ្រូនឹងហើយមានវេទនាថាចាស់ចាស់នឹងចេះគេតណាចាស់ចាស់តណាថាលោកនេនណាតែចាស់ជាងគេក៏តែលោកនេនណាតែផ្ទៃក៏តែលោកនេនអាត្មាឆ្ងល់ដើរតាមសួរគេមិនអាតែចាស់ក៏តែលោកនេនតែផ្ទៃក៏តែលោកនេនហ្នឹងថាលោកកោយគ្នានឹងវាអត់មានអីរស់ដោយសារគ្រូនឹងហើយ ថ្ងៃណាគ្រូព្រើចង់តែឃើញតែគ្រូច្រើនក្តាប់បានមកក្តាប់មកដាក់បានប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃណាតែគ្រូតិចក្តាប់បានបន្តិចយកមកដាក់បោះខ្លួនឯងតិចអញ្ចឹងដែរទៅវាចេះអញ្ចឹងបានគេថាតែលោកនេះអាចាស់គឺតែលោកនេះជួបក្តាប់បានច្រើនមកដាក់ឯបង្ហើយទៅឯងចាំទៅទៀតឆុងទៅប្រគេនលោកគ្រូនឹងក្តាប់បានមកទៀតក្តាប់បានតិចដាក់តិចញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹកណាពពោទិស័តកើតមកកាលជាតិមួយនោះមានតោះស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់តោះ ស្ដេចជ្រះថ្លាទោះជាតបោះឲ្យ មានសិស្សមកសន្ធឹកស្ដេចជ្រះថ្លាចង់អរតនីនិមន្តមកគង់នៅអូសធានដល់ទៅនៅទៅនឹកដល់សិស្សនឹកពេកសិស្សខ្លះគេរត់ចេញលែងនៅទៅនៅព្រៃនោះនោះអស់លោកគ្រូនឹងនឹកសិស្សនឹករហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺញោមឈឺឈឺមើលព្យាបាលអីក៏មិនជាដែរដល់តែព្យាបាលមិនជាទៅស្ដេចចេះតែឲ្យពេទ្យក្នុងវាំងមកព្យាបាលបាននៅតែមិនជាទៀតគ្រូនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំឈឺនឹងមកពីខ្ញុំនឹកសិស្សខ្ញុំ ឲ្យតែខ្ញុំជួបជុំសិស្សខ្ញុំខ្ញុំជាវិញហើយដល់របៀបអស់តម្រេះតាមដំណើរទេចុះឲ្យអាមាតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលើផ្សែងទៅជួបសិស្សលោកហ៎សែងយកទៅឲ្យជួបសិស្សញោមមកសិស្សមួយរត់មកសិស្សពីររត់មកហុយលោកគ្រូអមិនឲ្យខ្លាចច្វាច់ដៃខ្លាចច្វាច់ជើងមិនទាន់ត្រូវឆ្នាំផងញោមប្រាប់តែមានកម្លាំងសុបាយចិត្តរីករាយជាធំនឹងបដៅទៅ ស្ដេចឲ្យចារៈបរមមកលោកមើលឃើញថាទឹកចិត្តគ្រូមិនធម្មតាតែតែនឹកដល់សិស្សអាមែនកូនខ្លួនឯងផងហ្នឹងស្រឡាញ់ចិត្តតែកណ្ដោងណាហើយចឹងបើយើងភ្លេចគុណមិនកើតទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគេថាប្រសងពឹងប្រសងប្រសងពឹងប្រសងអត់ពីពុទ្ធទៅនៅតែយើងបងប្អូន4នាក់ឧបាសកមួយឧបាសិកាមួយវិខោមួយសាមណេរមួយហើយតែ4នាក់ហ្នឹងបែកគ្នាវ៉ហើយប្រសងដោយប្រសងប្រសងដោយប្រសងវ៉ហើយតែញាតិញោមបែកភ្នងដាក់វត្តអីអត់បានទេពីព្រោះថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ សាសនាជារបស់ជាតិរបស់ញាតិញោមអញ្ចឹងយើងខំធ្វើការបំរើជាតិផងបំរើសាសនាផងកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាស្រោះស្រួលគ្នាជួយគ្នាអានឹងរងរឿងរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងបានគេគោរពគុណគ្រូនឹងបានអានិសងនាំឲ្យគេបានសុខបានចម្រើនទេវតាថែអាសាស្លាប់ពីនេះទៅក៏ទៅកើតឋានសួគ៌ចុះត្រឡប់មកវិញក៏មានបញ្ញាស្លាពធីមានយសស័កមានទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់នេះអានិសងនឹងការគោរពគុណគ្រូបានគេរៀបចំបូជានឹងវាមានផលច្រើនអញ្ចឹងណា សង្ឃឹមថាប្រហែលជាលែងទួយ៉ាងពុទ្ធគ្រូកាសសពសូមនិមន្តតទួលសាធុហើយខ្ញុំកណាស្ដាប់បានហើយបើអញ្ចឹងទេវគ្គដែលខ្ញុំកណាជាកាសបៈនឹងដេញដោលសួរអនន្តប៉ុណ្ណេះទៅចុះសំល្មើមតាមកាលវេលាអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណានឹងសូមអរធនាមហាអនន្តប្អូនដំដឹងសួរទៅប្រគុណម្ចាស់ ក្រែទី4និងក្រែទី5ដែល មានរាហុលនឹងការលេនថេអញ្ចឹងសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តដណ្ដឹងសួរទៅមើលសូមអរធនីនឹងរាហុលហើយនឹងការលែងនៅថែអាត្មាថ្ងៃនេះឡើងកោតម្ដងហើយមិនដែលបានសួរគេទេបំណាច់ទៅនឹងថាគេសួរគេកិនគេច្រាំរាល់ថ្ងៃគេហៅថាស្ដាដើម ស្ដាប់ដើមហើយញោមណាហើយមិនមែនដោយកៃឡាគេថាគូសងទឹកទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសងបំណល់ខ្លះដែរធ្វើម៉េចបើគេដុកពីលើមកដែរវាកិនកិនបន្តគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាហ្នឹង បានឃើញប្រភ័ក្រឲ្យមានហើយថ្ងៃនេះព្រះអង្គជែកព្រះអង្គចោមព្រះអង្គខ្លះនោះកាលទៅទេសនានៅសៀមរាបក្រែជើងមួយក៏មានដែរហើយធ្លាប់មានប្រវត្តិអាលុំក្រែទៀតក៏មានដែរ ឥឡូវឃើញប្រភេទឲ្យអង្គណាធ្លាប់អលុំក្រែប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នតែអលុំម្ដងទៀតពីយាយតាហើយថ្ងៃនេះគិតមើលទៅបានជួបប្រភ័ក្រព្រះរាហុលរាហុលរាហុលនឹងញោមជាបុត្រប្រពុតកូនព្រះបើយើងហៅសាមញ្ញថាកូនព្រះបើជួបកូនព្រះតរហើយសួរឯណាណៃពីព្រោះគេសាច់ញាតិចិត្តជាង គេដឹងច្បាស់ជាងយើង បើចឹងទេអង្គណាជារាហុលត្រៀមបកាយរងចាំឆ្លើយមនាលរាហុលអ្នកគឺជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធត្រាប់ហើយតើអ្នកមានដឹងទេថាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនឹងដូចសម្ដែងខាងដើមមិញហ្នឹងមានការសបាយដោយការពិខុសសាមណេរញោមញាតិឧបាសកឧបាសិការួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាទើបឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនអីចឹងតា ពុទ្ធសាសនាដើម្បីរុងរឿងរីកចម្រើនអ្នករៀនសូត្រអីទៅបានតើមានសបាយយ៉ាងណាខ្លះទៅរាហោសូមរតនីបន្ទាប់អំពីបានវរូកាសអំពីសំណាក់ព្រះអរិយសង្ឃមានព្រះមហាកាសសពជាប្រធានហើយអារិហុលថែដែលមានទួនាទីជាអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មជាមួយនឹងព្រះអនន្ត គប្បីដោះស្រាយក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះមហាអានន្ទគ្រាន់តែបានទួនាទីអំពីព្រះមហាកាសសពឲ្យមិនបងអងឡើយនឹងបណ្ដឹងសួរខ្ញុំបកោណាតែម្ដង ហើយខ្ញុំបកោណានេះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រឿងដួលពីលើក្រែអ៊ូតខ្លួនឯងតិចចោះទេសនាបឋមកថាដតៃដតៃក្រែជើង4 ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាទេសកែជើងមួយ ខ្មាស់គេមិនថឹកដែរឥឡូវនេះបានជើង4ហើយប្រហែលជាមិនទៅណាទេហើយមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងទៀតព្រះមហាអនន្តហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងស័កខ្ជាតកោចេញមកពីវងតមួយហើយតែខ្ញុំ កណាតល់ហើយจะមើលព្រះមហាអនន្តទៅណាគង់តែដឹងគ្នាទេឥឡូវនេះសួរថានៅក្នុងសាសនាយើងនឹង ធ្វើឲ្យសបោសបាយតើនៅក្នុងសាសនានឹងសបាយយ៉ាងណា សូមឆ្លើយថាសបាយនៅក្នុងសាសនានេះមាន3យ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាបអាយ៉ាសបាយមាន3យ៉ាងប្រហែលជាទី1សបាយដោយសារសបោនំច្រើនទី2ដោយសារជុំគ្នាបានបលែងគ្នាទី3ដោយសារបានមើលល្ខោនទេកុំដឹង មើលសបាយបីយ៉ាងនោះតើអ្វីខ្លះទៅរាហុលសូមវិសាជនីកាលបើបានសម្ដាប់នៅពវាចាហើយខ្ញុំកណានេះទ្រង់ភ័យព្រោះថាមហាអនន្តនឹងក្លៀងធေါ်ញោមមិនមែនអនន្តពាក់ដោយមហាអនន្តតែងនៅតំអូនទេគឺថាព្រៀបណាធ្ងោខ្លាំងព្រៀបនងខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងញោមណាអនន្តចេះតែធ្ងោផ្ដើមរហូតមករួចតែដកពីថ្នាក់លើមក ដុកបតមកដល់ថ្នាក់ក្រមរួចថ្នាក់ក្រមនឹងអត់មានអីដុកទេចេះតែដួលទៅតាមហើយដូចយើងប្រកែបស្រូវអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលជូតឥឡូវហ្នឹងសួរអំពីសបាយ3យ៉ាងនោះមហាអនន្តថាសបាយមើលលខោនអាហ្នឹងវាត្រូវមួយយ៉ាងដែរមើលលខោនហ្នឹងវាសបាយបានសើចស្អាតស្អាយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចាត់ចូលក្នុងសាសនាទេសបាយ3យ៉ាងទី1គេហៅថាសេនាសនៈសបាយ ពេញចិត្តរីករាយបានទីសេនាសនៈរួចមួយទៀតនោះធម្មសបាយសបាយត្រេកអររីករាយក្នុងការ ប្រព្រឹត្តធម៌រួចមួយទៀតនោះសបាយក្នុងចង្ហាន់បណ្ឌបាតបើមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតគ្រប់គ្រាន់ពិខុសង្ឃងាយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌អានឹងសបាយ3យ៉ាងនឹងឯងដោយសង្ខេបសូមទាន ព្រះមហាអនន្តនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុឃើញតែក្រនបើបោះគេមែនខ្ញុំបករណាសូមសរសើរដោយស្មោះ គេថាព្រៀបណាធ្ងោបកែធ្ងោខ្លាំងព្រៀបនឹងវាធន់ដែរព្រៀបនឹងខ្លាញ់ច្រើនអានុងវាជារឿងព្រៀបឯខ្ញុំកណាមិនមែនជាព្រៀបទេគឺមនុស្សសូមមើលឲ្យច្បាស់នេះឯងគឺមនុស្សហើយអ្នកបួសទៀតផ្សេងពីព្រៀបឥឡូវខ្ញុំបករណា ស្ដាប់បានហើយ ក្នុងសាសនាមានសបាយ3ឯអ្នកកាន់សាសនាគឺមនុស្ស មនុស្សនឹងរាប់ចូលជាបកគលមួយទៀតតលតែមនុស្សនឹងប្រោះត្រួតគេហៅថាសបាយមួយទៀតបកគលសបាយរួមមកទៅជា4ទៅទៀតក្នុងសាសនានឹង3ហើយមនុស្សអ្នកកាន់សាសនានឹងសបាយមួយទៀតជា4គ្រាន់តែបន្ថែមបន្តិចទេ សេនាសនៈសបាយហ្នឹងវាអត់មានកត់នៅលោកក៏លែងបួសដែរហើយអត់រៀនសូត្រអីទេហើយតែសាសនានឹងលែងមាន អ្នករៀនក៏លែងមានចំណេះចេះចាំអីដែរអីចឹងទេតើតែមានកន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់នៅរៀនជ្រកជ្រកកោនយ៉ាងណា អើដូចជានៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏វាមានកន្លែងខ្លះទៅគេអត់ទៅបានអើពើលោកហ្នឹងក៏ខ្វះកន្លែងស្នាក់នៅត្រឡប់មកវិញអស់តស៊ូគេឧបត្ថម្ភជួយទៅពីនេះទៅតែបើទៅដល់ភ្នំពេញអត់មានកន្លែងនៅត្រឡប់មកវិញឈួរស្រែអដែលត្រឡប់មកវិញចាំគូអដែលអីចេះមកពីអត់មានកន្លែងរៀនតទៀតហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមតែងតែជួយកសាងកុដកសាងវិហារចេតនាសនៈសបាយ អើយធម៌សបាយសបាយក្នុងធម៌រៀនសូត្របប្រតិបត្តិដូចគ្នាឯអាហារសបាយនឹងឯងមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតទៅគេឲ្យឈ្មោះថាបកុលសបាយយាយតានឹងក៏ចូលវត្ត មានភ័យមានអសន្នអន់ក្រចូលផងយមួយវត្តយើងទេប្រសងរបស់យើងសាសនារបស់យើងទេបើយើងមិនចូលរួមមិនយើងមិនថែទេវល់ឲ្យណានាគេថែឲ្យសាសនាដទៃឯណាគេមកថែគេមកប្រងតែដើមយើងយកបង្ហើយផងហើយបានតែយើងបែកបាក់ហ្នឹងគេយកបង្ហើយអស់ដោយរូបមន្តដែលយើងយកធ្លាប់ដឹងតែយើងបែកបាក់គ្នាទ្រព្យសម្បត្តិយើងចេះតែបាត់ហើយអញ្ចឹងដោយសារថាប៉ុននេះនឹងពីម្សិលមិញក៏វាមាន ពិធីពុទ្ធាពិស័យនិងកសាងរូបពុទ្ធចឹងផងដែរ ហើយក៏មានការសម្ដែងពីធម៌ធម៌សបាយឥឡូវធម៌សបាយសបាយក្នុងធម៌ធម៌ពុទ្ធពុទ្ធត្រាស់ដឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសัพពញ្ញូតើសัพពញ្ញូហ្នឹងមើលរាហុលប្របីតារបស់រាហុលហ្នឹងប្រពុតហ្នឹងថាសัพពញ្ញូហ្នឹងប្រែថាម៉េចទៅសូមរតនីប្រែសัพពញ្ញូសូមទូលព្រះមហាអានន្ទថាសัพពុញ្ញសូមនិមន្តជ្រាប សពៈញូសពូញារៀនគ្រូណាបល័យអីចឹងអានឹងបល័យដូចបងមៀងកាយយេហើយបល័យអីចឹងកតញ្ញូដឹងគុណគ្រូកតញ្ញែដឹងគុណម៉ែកតញ្ញូដឹងគុណឪហើយកតញ្ញាដឹងគុណតាកតញ្ញីដឹងគុណយាយឥឡូវសាបញ្ញូសាពូញាញឲ្យអញ្ចឹងទៅមិនដឹងបល័យពីគ្រូណាទេហេ រាហុលគេបកាប្រហែលជាមានល្បិចអីមើលមើលមើលមើលព្រោះសាក់ប្រែ ម្ដងទៀតមកមើលអាប្រែ ដូចមិញហ្នឹងស្ដាប់នៅតែអត់យល់តដែលសូមរតនីឆន្ទេធេរៈបពុតព្រះមហាអនន្តមកចុះបើឲ្យប្រែប្រែទៅអញ្ចឹងឯងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាដំលាស់កាត់អញ្ចឹងងាយស្រួលប្រើបន្តិច ឥឡូវនេះចង់ដឹងទៀតក្រែងលូមានអីអាចកំបាំងអត់មានអីអាចកំបាំងទេព្រោះអត់មានទីបិទទីបាំងទេបើមានវាំងណនក៏លោកបើកបង្ហាញបានឥឡូវនេះសួរពីសัพពញ្ញូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងឡើងនឹងយើងប្រសិទ្ធនាមចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងថាជាសัพពញ្ញុពុទ្ធ សព្វញ្ញពុទ្ធនឹងប្រែមកថាអ្នកដឹងសពណាអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយសព្វញ្ញុប្រែថាត្រាស់ដឹងសពត្រាស់ដឹងសពប៉ុន្តែធម៌ព្រះអង្គម្សិលមិញខ្ញុំកណាលឺលោកសំដែងថាមានតែ84000បឋមខណ្ឌទេអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធនឹងត្រាស់ដឹងនឹងមិនតបទេចេះបានត្រឹម84000បឋមខណ្ឌនឹងទេ ហើយមិនក៏រីហល់ថាតបអញ្ចឹងដូចជាខ្វែងគ្នាមតិមួយថាពពុទ្ធនឹងមិនមែនត្រាស់ដឹងទាំងអស់ទេត្រាស់ដឹងតែ84000ប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវរីហល់ថាតបមើលសេចក្តីនឹងកែសម្រួលឡើងវិញមើលតើមានសេចក្តីយ៉ាងណាសូមរតនីនោះញោមអានេះបានតល់យកតែមែនតែអូកន្លែងតល់ឃើញមហាអនន្តហើយមហាអនន្តអីក៏ដឹងអីដឹងម៉ែញោមហើយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងធម៌ប្រមើលមើលទៅឃើញតែ84000បឋមខណ្ឌហើយធ្វើសង្គាយនីអំពីម្សិលមិញក៏ឃើញតែបថេរានុថេរៈហ្នឹងបូកសរុបទៅឃើញអញ្ចឹងដែរ84000បឋមខណ្ឌអញ្ចឹងដែររួចថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះលោកត្រាស់ដឹងសពហើយសពយ៉ាងម៉េចឯងដល់ពេលសួរអញ្ចឹងដូចជាទ្រង់ឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរបើជ្រះសួរបានត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ទាល់ដល់ពេលទាល់ទ្រាំទ្រាំឆ្លើយឥឡូវឆ្លើយមើលសិនទានព្រះមហាអនន្តហើយបេបសរុបធម៌ទាំងអស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រាស់ដឹងឡើងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងហើយចំពោះព្រះអនន្តចាប់ដេកផ្លឹកឈើមកក្តាប់យកមកយកមកសួរអនន្តថាអនន្ត ធម៌ដែលតថាគតបានសម្ដែងប្រៀបឧបមាបីដូចស្លឹកឈើដែលមានក្នុងពហតថាគតក៏ប៉ុន្តែស្លឹកឈើនឹងមានច្រើនតទៅទៀតណាមានសេចក្តីប្រមាណអំបានណាសូមទានព្រះមហាអនន្តនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអូបកែមែនញោមណាធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រៀបដូចស្លឹកឈើប៉ុន្តែព្រះអង្គបូតម្ដាយបង្ហាញអនន្តថាណាធរថាពុទ្ធសំដែងបានប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែដឹងនឹងវាច្រើនលើសនឹងទៅទៀត អញ្ចឹងការដែលដឹងនឹងយកមកសម្ដែង84000បឋមខណ្ឌនេះសម្ដែងឲ្យប្រជាជនមនុស្សសត្វស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែធម៌ទាំងអស់វានៅរួមក៏នៅក្នុងនឹងដែរបំបែកចេញពីនឹងទៀតដែលព្រះអង្គមិនទាន់សម្ដែងនៅមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានគេអ្នកចេះមែនពពុទ្ធពពុទ្ធបបីដារបស់រាហុលហ្នឹងដូចជាគេហៅថាមិនកាន់សច្ចៈទេហេ កាលពីព្រះអង្គចេញទៅបួសដំបូងជួបប្របាទពំពិសាប្របាទពំពិសានឹងថាសូមឲ្យយាងឲ្យទឹកមកដើម្បីចែកដីពាក់កដាលម្នាក់ឲ្យគ្រប់គ្រងនគរប្រពុតនឹងថាអត់ទេអត់ទឹកទេសុខចិត្តបួសរមោកធឲ្យឃើញអញ្ចឹងពំពិសាផ្ដាំថាបើរធរនឹងឃើញសូមឲ្យមកប្រោសខ្ញុំនឹងមុនគេប្រពុតយល់ព្រមថាមិនអីទេតែតថាគតត្រាស់ដឹងមកប្រោសមុនគេ ប្រាប់ទៅដល់ទៅត្រាស់ដឹងឡើងទៅប្រោសឲ្យណាឯណីឯណោបញ្ញវគិឯណោមិនក៏មិនមកប្រោសពឹមពិសាអីចឹងប៉ះញាតប្រពុតផ្ទាល់ហើយមើលរាហុលកាន់ជើងការពារបបៃតាយ៉ាងម៉េចបើគិរិះគុណបៃតាថាអត់កាន់ពាក្យសច្ចៈហ្នឹងតើមែនឬក៏មិនមែនសូមរតនីកាន់តែមែនតែនហើយញោមញ័រមែនតែនហើយនេះឥឡូវនេះគួរដេញដោលទៅដល់រឿងពុទ្ធទៅទៀត ជាពាក់ជាមួយនឹងព្រះបាទពំពិសាឯណោះហើយចោះហេតុអីមិនទៅសួរព្រះបាទពំពិសានោះទៅហើយប្រពុតសងហើយនៅហើយចាំមកសួរខ្ញុំ កណាអីខ្ញុំកណាមិនទៅដឹងសួររាហុលជំនាន់ព្រះទៅក៏លោដឹងឥឡូវនេះសួររាហុលជំនាន់នេះដឹងឯណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយត្រង់ភ័យបន្តិចត្រង់អបន្តិចខ្លាចផងភ័យផង គ្រាន់តែឮសំនៀងស្នៀងពវាចារបស់ព្រះមហាអនន្តរាហុលនឹងខ្ញោទៅហើយដោយមើលព្រះអញ្ចឹងញោមតឹងឲ្យតែគេអែលបន្តិចអាខ្វិនទេហើយអាត្មានឹងអញ្ចឹងដែរតឹងឲ្យតែមហាអនន្តនឹងប្រឈប់ទេអាបានឆានទឹកឥឡូវនេះគួរតាក់ទងពីរឿងពពុទ្ធជាពាក់ពាក្យជាពាក់សម្ដីជាមួយប្របាទពំពិសា ព្រះអង្គពិតជាមិនកានពាក្យសច្ចៈមែនឯក៏យ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណាមិនឆ្លើយទេខ្ញុំកណាសូមធ្វើឧទាហរណ៍អញ្ចេះយើងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់ប៉ៃលិនហ្នឹងការធ្វើដំណើររួមគ្នាមានបកគលខ្លះគេចោះត្រឹមពោធិ៍សាត់ រួចអ្នកខ្លះគេចោះត្រឹមកំពង់ឆ្នាំងអ្នកខ្លះគេចោះដល់បាត់កបងហើយអ្នកខ្លះគេចោះដល់បៃលិនហ្នឹងឬក៏ការធ្វើដំណើររបស់យើងហ្នឹងបកពីភ្នំពេញមកដល់បៃលិន តលាក់មនុស្សអស់ហើយចាំទៅ តលាក់អីកំពង់ឆ្នាំងវិញនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមទានព្រះមហាអនន្តនិមន្តឆ្លើយអាយ៉ាកបិតវាមិនដែលចិត្តដងឯងទេប៉ុន្តែបៃលិនហ្នឹងតែងតែចិត្តដងឯងអញ្ចឹងហ៎ ពីព្រោះកលាបៃលិនអាចៅចិត្តបានជាវាយនេះហើយចឹងឲ្យតែដែនដីបៃលិនទៅស្រួលចិត្តដងឯងផ្លែតឥឡូវសួរមកវិញណាអើបើគេធ្វើដំណើរដឹកមនុស្សមកនោះគេចាំដឹកដល់បៃលិនហើយបានគេទៅតម្លាក់ឯកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់វិញហ៎ទេបើតាមធ្លាប់ជិះឡានមកអ្នកណាដល់កំពង់ឆ្នាំងគេតម្លាក់ឯកំពង់ឆ្នាំងមុនណាអ្នកណាចុះពោធិ៍សាត់គេដាក់ឯពោធិ៍សាត់ហើយអ្នកណាចង់ក្រោយគេបានគេយកមកដាក់កន្លែងចង់ក្រោយនឹងដែរអានេះធ្លាប់ឃើញមកអញ្ចឹងដែរ អររាហុលប៉ុណ្ណឹងដែរសូមឆ្លើយបន្តទៀតចោះសូមនិមន្តរួចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងធម៌ជពៈពាក្យជពៈសម្ដីជាមួយប្របាទចំពិសានោះក៏ដូចឆ្នោះដែរថាមកពីមូលហេតុអីថាមកពីបញ្ញានឹងវាមិនទាន់ចាស់ខ្លាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងនឹងជាសច្ចធម៌នឹង បុគ្គលណាពុំទាន់មានប្រាជ្ញាបាធិចាស់ខ្លាគ្រប់គ្រាន់អាចទទួលដឹងទទួលយកបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុំទាន់ទ្រង់សម្ដែងទេណែដោយយល់ឃើញថាបញ្ចវគិភិក្ខុមានប្រាជ្ញាអាចទទួលយកដឹងទទួលយកនៅអត្តនៃពធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយនេះ ទើបបានទ្រង់សម្ដែងចំពោះបញ្ចវគិភិក្ខុមុនក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនលះបង់ចោលទេប្របាទព្រំពិសានោះបន្ទាប់បន្តក្រោយមកទៀតក៏បានទៅដែងធေါ်ប្រុសប្របាទព្រំពិសានោះឯងទៅនេះសូមទានព្រះមហាអនន្តនិមន្តជ្រាបសាធុសាអណាញោមណាអានឹងប្រៀបដូចថា យើងសន្យាថាធ្វើផ្ទះអើខ្ញុំតថា ប្រឡងហើយឬក៏បាន ការងារនឹងសម្រាប់ខ្ញុំមកធ្វើផ្ទះឲ្យស្រាប់តែបានសម្រាប់បែរទៅជាមកទិញគ្រោះទិញស៊ីម៉ង់ទៅវិញហើយយើងទៅរិះគន់ថាហាខែងសន្យាថាធ្វើផ្ទះឲ្យខ្ញុំហើយមិនទៅទិញគ្រោះទិញខ្សាច់អីយ៉ាអញ្ចឹងអាទិញគ្រោះទិញខ្សាច់ហ្នឹងគោលបំណងយកមកធ្វើផ្ទះនឹងហើយពំវិសាហ្នឹងមិនងាយទៅអូសទាញបានទេតើមានកម្លាំងឲ្យខ្លាំងបានទៅទាញបាន បានជាព្រះអង្គរកកម្លាំងឲ្យបានច្រើនប្រោសរហូតដល់ចដិលអីចឹងហ្នឹង បានទាញបានហើយពីព្រោះពួកនឹង គេនៅជឿចដល់ទាំង3នាក់ឯណោះឥឡូវឃើញ ថាសាកលបងជាមួយនឹងរាហុលប៉ុណ្ណេះឃើញថាពិរោះពិសាណាស់ចង់សួរមកសនួរពីទៀតនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាធម្មសបាយដែលរាហុលបានបកស្រាយមិញឥឡូវនិយាយពីអាហារសបាយបន្តិចទៅចោះខ្ញុំកណាជិះឡានមកនឹងមានពាក្យគេថាអញ្ចេះ គេថាស្អីដែលវាគ្មានសោះភ័យខ្លាចជាប់បាតអាគេមានគេមិនភ័យជាប់បាតទេអាគ្មានសោះហ្នឹងភ័យខ្លាចជាប់បាតហើយវាចេះតែឆ្ងល់គេចង់និយាយនឹងបានន័យថាម៉េចរាហុលមានដឹងដែរទេបើដឹងសូមរតនាបកស្រាយសូមនិមន្តនោះញោមជួយអាត្មាផងហើយចោះស្អីទៅស្អីខ្លាចជាប់បាតនោះបើយើងដាំបាយដាំអី កោស្គរអីទល់អាសាកោបន្តិចខ្លាចវាជាប់បាតរួចចោះអានោះអត់មានអីសោះកោដែរនេះទុំឆ្ងល់ដែរឥឡូវនេះមិនដឹងជាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែខ្មាស់ភ្លើងឥឡូវឆ្លើយសិនហ្នឹងវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេទៅពេញស្អែកហ្នឹងសួរគេដែរព្រោះមកតាមឡានមកជាមួយមហាអនន្តដែរប៉ុន្តែភ្លេចសួរទៅ ហើយចុះមិនក៏មហាអនន្តលឺវាខ្ញុំកណាមិនក៏មិនលឺនៅវាឆ្ងល់អញ្ចឹងទៀតឥឡូវឆ្លើយសិនត្រូវនិចម្ដាយ៉ាងណាយ៉ាងណៃអីទេសូមទានព្រះមហាអនន្តមេត្តាជួយបំពេញដែលចេះតកោមកមិនមានអីសោះចេះតកោនឹងបានដល់ពោះរបស់ព្រះសង្ឃអង្គព្រះមហាអនន្តនឹងឯងហើយសូមនិមន្តជ្រាប អូអាមិនក៏បានដល់ពោះហើយនឹងទៅវិញបញ្យលបន្តិចមកមើលសុំនិមន្តនោះឲ្យបញ្យលទៀតបញ្យលយ៉ាងម៉េចចេះញោមដោយព្រះមហាអនន្តបានជ្រាបត្រាប់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសស្មើហ្នឹងទៅអោនស្ដាប់ក្បែរពូមហាអនន្តក្រោចតលិចក្រោចតកើតកោគ្មានតនេទេ កោគ្មានតនេហូចុះមានស្អីដែរបានចេះតែកោនោះក្រុចតលិចក្រុចតកើតនឹងគ្រូមានពេលខ្លះទៅបិណ្ឌបាតញោមឈរញ័រជើងទៅទឹកឃើញបាយក្នុងបាតក្រូចខ្មាស់ញៀតញោមទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនឹងក្រូចដែរហោះអត់មានអីសោះចេះតែកោខ្លាចក្តាំងញោមដល់ពេលខ្លាចក្តាំងចេះតែកោអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំ កណាឆ្លើយថាពោះ ពួកមហាអនន្តនឹងឯងក្រូចតលិចក្រូចតកើតនឹងដែលដែលអត់មានអីសោះចេះតកោខ្លាចខ្លោចហើយបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេសូមទានព្រះមហាអនន្តជួយបំពេញឲ្យទានសូមនិមន្តជ្រាបបំពេញយ៉ាងម៉េចបើលឺអាចារ្យសោយដល់ចេញទឹកភ្នែកហើយមិនដែលលឺទេញោមឥឡូវលឺហើយចឹងហើយញោមណាអាត្មាហ្នឹងក៏លឺគេសួរចឹងដែរ គេថាប្រសងអង្សាវៈដូចជាសាមណេរតូចតូចទៅប៉ុណ្ណេះវ័យកំពុងតែក្លៀនមកអត់ល្ងាចហើយអត់ព្រឹកទៀតអាព្រឹកនឹងតក្របានឆានពោះទៅទេនាំគ្នាកោក្រេកក្រោចក្រេកក្រោចចាស់ចាស់ថាជុំវាមានស្អីខំកោហ្នឹងបើគេមានរបស់ទេគេខ្លាចជាប់បាតគេកោអាឯងទៅទេសោះខំកោដែរអីចាអញ្ចឹងបានគេថាអត្តទេសោះហ្នឹងកោដែរខ្លាចជាប់បាត អញ្ចឹងយល់ដោយសារតែរឿងនឹងឲ្យមនុស្សយើងវាធំនៅលើកាពះលួចឆក់ប្លន់ក៏វាដោយសារកាពះទាស់គ្នាក៏ដោយសារកាពះហើយអ្នកបួសរៀននឹងតែមិនគិតទំនុកបំរុងពីអាហារសបាយក៏អត់មានពិខុសង្ឃបួសរៀនដែរបានជាញាតិញោមនឹងមានកម្មវិធីតែងតែធ្វើចង្ហាន់ប្រសងទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភមានពីខាងស្រុកក្រៅខ្លះផងទៀតនោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះញាតិញោមបានធ្វើពិធីរាប់បាតក្នុងថ្ងៃស្អែកទៀត ហើយអញ្ចឹងសួរតែមកសនួរចុងក្រោយឯងហើយចុះបើមុនលោកប្រគិនឆាន់តែហ្មងទៅវាមិនចាំបាច់ទៅរាប់បាត ធ្វើអីហើយបើរាប់បាតនឹងហើយគង់ឲ្យយកមកឆាន់ដដែលហើយអញ្ចឹងតើរាប់បាតនឹងវាមាន ផលមានប្រយោជន៍មាន អានិសង្សអីយ៉ាងណាដែររាហុលសុំឆ្លើយមកចុះយ៉ាងយូរប្រហែលជា10នាទីអីឲ្យចប់ចម្លើយនឹងឲ្យក្បោះក្បាយផងមកចុះសូមរតនានិមន្ត តស្សវចនំមហាអនន្តៈក្រោយពីបានសម្ដាប់ស្ដាប់នៅព្រះសំណួរអំពីព្រះមហាអនន្តហើយខ្ញុំកណាក៏សែនត្រេកអរដែរឆ្លើយមិញស្មានត្រូវដែរញោមណានឹកស្មានថាពូមហាអនន្តមែនក្រោចរហូតឥឡូវនេះតាក់តងនឹងអាហារសបាយខុសសង4នៅក្នុងពុទ្ធសាសនា ដែលអាចប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយៈទៅបាននឹងក៏អាស្រ័យបណ្ឌបាតនឹងជាប្រធានដែររួចសត្វលោកទាំងអស់បើវាតែបណ្ឌបាតចេញស្លាប់បានដូចគ្នាសត្វពេសត្វតាអាហារដ្ឋិតិកាសត្វលោកទាំងអស់រស់បានក៏អាស្រ័យតែអាហារបណ្ឌបាតអត់មានបុគ្គលណាមួយកិច្ចវេះជាផុតទេគ្រាន់តែថាអាហារបណ្ឌបាតនោះអាស្រ័យផ្សេងផ្សេងគ្នារួចញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាមនុស្សលោក រស់រានមានជីវិតនៅសពថ្ងៃគេគេប្រកបអាហារនឹងផ្សេងផ្សេងទៅហើយសត្វធាតុនោះប្រកបអាហារនឹងផ្សេងផ្សេង មានស្មៅជាព្រៃជាដើមអញ្ចឹងឡើងទៅបណ្ណបាតនេះមានគុណានុភាព ដោយព្រះមហាអនន្តអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាមនុស្សរស់បាន អាស្រ័យមានកម្លាំងក៏អាស្រ័យមានអាហារបណ្ឌបាតនឹងដែរអុយមហាអនន្តចោទសួរមកថា ចុះបើយើងប្រគិនលោកឆាន់ត្មងទៅមិនបាច់ចាំរាប់បាបនាំប្របាក់ទៅអីនាំប្របាក់ប្រសងនិមន្តទៅជន់បាយនឹងក្តាំងជាប់បាតជាប់ជើងលោកនឹងនាំប្របាក់រៀបចំតុកៅអីធ្វើអីលើកចង្ហាន់មកប្រគិនលោកឆាន់តែម្ដងទៅវាអស់កិច្ចរវល់ហើយសូមទូលពុទ្ធដីកាអញ្ចេះថា នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដែលអាងបាលីថាបត្តពោរានុភាវេណៈ មេតាបេតាប្រមញ្ចរេគឺថាមេតាបេតារមែងរួចចាក់ទីដថោកទៀតដោយអានុភាពនៃបាយដល់ពេញក្នុងបាបដោយយកតាមលំអាននឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើង គេទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងតែងតែនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរាប់បាតនឹងញាតិធ្វើបុណ្យរាប់បាតដើម្បីនឹកថា អំណាចផល្លាអានិសង្ឃ ចង្ហាន់វាន់ចងដែលដាក់ចូលចុះទៅក្នុងបាតរបស់ព្រះវិខុសនោះនឹងអាចញ៉ាំងដួងវិញ្ញាណកម្មរបស់មេត្តាបៃតារួចចាក់ទីដល់ថោកទាបបានហើយមួយយ៉ាងទៀតការការប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាតដល់វិខុសង្ឃក៏ជាទំនៀមមួយរបស់បព្វជិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរលោកចាំបាច់មានតួនាទីត្រូវនិមន្តគោចរបណ្ឌបាតនេះជាទំនៀមជាប្រពៃណីសំបីទៅពុទ្ធជា ជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំង84000ពធម្មកានព្រះអង្គរកឃើញនៅផ្លូវទៅព្រះនិព្វានហើយក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនដែលលះចោលអំពីការនិមន្តគោចោបណ្ឌបាតដែរព្រោះថាសាវកខ្លះត្រូវបានស្រោចស្រង់ឬសង្គ្រោះដោយពុទ្ធញាណក៏អាស្រ័យរឿងបណ្ឌបាតហ្នឹងដល់ច្រើនហ្នឹងឈ្មោះថាបានកម្លាំងខ្លាំងមមួនដោយចន្ទបច្ចុប្បន្នជាដើមមាន មានកម្លាំងខ្លាំងច្រើនមហិមាណាស់នេះសេចក្តីសង្ខេបអំពីរឿងបណ្ណាបាតប្រទៀនមានសេចក្តីប្រប៉ុណ្ណេះបើពុំទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏លើសខ្វះត្រង់ចំណុចណា ទេសូមទានព្រះមហាអនន្តជួយច្រាប់អាកលែងលើសលើសហើយកលែងណាមិនទាន់ពេញទេជួយចាក់បំពេញឲ្យកំពុងបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបបើឲ្យជួយច្រាប់តតយកបត្រៃមកហើយបើជួយឲ្យជួយកែកុនបន្ថែមតតយកបថៅមកទៀត ឥឡូវឃើញថាស្ដាប់មើលទៅខ្ញុំកណានោះក៏វានៅមានចម្ងល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែពេលវេលាទៅវាមិនអនុគ្រោះដល់យើងបើក៏មិនយកមិនផ្លាត់អស់ចម្ងល់ទេមានការទួច្រើនប៉ុន្តែយោមកលឺទេមិនបាច់មិននឹងអរគុណណាស់រីហុលឃើញថាមនុស្សនឹងពីដើមក្រអស់ប៉ុន្តែខ្លាយជាសេដ្ឋីក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះតាអានិសងធ្វើជាងអង្គកតក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដោយពាក្យគេថាសង្ឃបូជាមហាធនណាំងបូជាបតនោះមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមែនហើយចឹងតើបានជាគាត់ខ្លាយជាមានក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយអានុភាពនៃគាត់បានទំនុកបំរុងខ្យងផ្ដើមធ្វើជាហានបណ្ឌបាតប្រគិនម្ដងម្ដងល្បែងក្រតែមក អត់ដោយតាចឹងឯងបាននិយាយតានឹងខំណាស់ទំនុកបំរុងខ្យំផ្ដើមចិញ្ចឹមពុទ្ធសាសនាទល់ថ្ងៃនេះហើយចឹងក៏ប្រគុណហើយងាករីបែរមករកការឡានថែបើជាមិនដឹងថាយីឯងអស់មកហើយគេមិនសួរទេយ៉ាហើយណាស់លោកអើយនៅពេលតិចពេលឆ្លោយមកឆ្លោយមិនក្រាន់ទេឯងហើយ ប្រហែលជាគេមិនសួរទេបបរចប់ឥឡូវហើយសួរឯងទៅយ៉ាងកំពុងតឹងតឹងអញ្ចឹងត្រាប់តែក្បាលមេក្រូមកដល់ផ្លែតហើយញឹមស្វាគមន៍ទទួលឲ្យហើយទៅឆ្លំ3ខែមើលផងក៏លោកមិនលឺរំលឹកគុណគ្រូឲ្យអស់មកមេម៉ាយកំងកំឡោះឯណាគ្រូតូចគ្រូធំតាមភ្នំតាមជ្រោះក្លោបរៀននៃឲ្យមកជួយមក ມັນជាតួច្រើននេះតួតែ2 3តនួទេបើឆ្លោយរួចក្រនបាល់ប៉ុន្តែមិនរួចខ្មាស់នោះនេណាខ្ញុំកណាសូមប្រគិនប៉ុណ្ណេះឥឡូវតួចេះថ្ងៃនេះមានបនជាបណៈកិច្ចផងហើយចុះហេតុអីទៅបានជាមនុស្សយើងកើតមកចេះតែស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងបើកើតមកកុំស្លាប់ទៅមានអីមិនបានជាមនុស្សកើតឲ្យចេះតែស្លាប់ទៅអញ្ចឹងកាលានថែសូមរតនាឆ្លើយ ឲ្យបន់ស្រន់បួងសួងអញ្ចឹងសូមបួងសួងរុករៈអ្នកតាទេវតាដែលថែរក្សានៅភ្នំតូចភ្នំធំនិគមជនបទមានជាអាតភ្នំយ៉ាតមាត់ជ្រូកភ្នំឈ្ងោកបូកគោភ្នំសម្បូរភ្នំសម្បុកភ្នំសន្ទុកភ្នំសន្ទូចភ្នំស្រួចភ្នំស្រង់បយ៉ងកោភ្នំវែងភ្នំវ័ ទេវតាដែលថារសានៅប្រាង្គប្រាសាទនានាវត្តអារាមនានាទូទៅនៅក្នុងពរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួយ បីបាច់ថែរសាខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពបាត់ផិតបាត់ភ័យជាដូចរៀងក្រំបាល់ក្របួងសួងហើយប្រគុណម្ចាស់អំបាញ់មិញនេះសួរតាហេតុអីបាន មនុស្សចេះតែស្លាប់ មិនតែមនុស្សទេដែលចេះតែស្លាប់នោះសត្វនោះក៏វាចេះស្លាប់ដែរមនុស្សចេះតែស្លាប់មកតែមានអ្នកកើតដែរសូមទានជ្រាបសាធុមនុស្សចេះតែស្លាប់មកពីមានអ្នកកើតមួយម៉ាត់ចប់ឆ្លោយខ្លីមានន័យខ្លឹមចេះអញ្ជើញគ្រូប៉ាកែណា បើតាមស្ដាប់មើលមិញនេះអាចឡើងលើរោងលខោនជួយហោមរោងគេបាន ហូតស្គាល់ភ្នំនៅតែណេះអីចឹងប្រយ័ត្នទៅលឺដល់អ្នកលខោនគេអូសដៃឡើងរូងជួយហោមរូងឥឡូវហើយបើអញ្ចឹងទេ បានរំលឹកគុណគ្រូមកជួយឲ្យតាំងពីភ្នំយ៉ាភ្នំមាត់ជ្រូកមាត់តេះឯណាមកហើយឥឡូវខ្ញុំកណាដឹងថាស្លាប់មកពីកើតហើយចុះកើតនឹងមកពីអីដែរសូមឆ្លើយមកតែវាមានអ្នកស្លាប់ដែរសូមទានជ្រាបដែរ ស្លាប់មកពីកើតកើតមកពីមានអ្នកស្លាប់ហើយចុះហេតុអីបានមានអ្នកកើតផងអ្នកស្លាប់ផងនឹងមើលកាលែនសុំឆ្លើយអ៊ីស៊ូនឹងសួរល្មិចនឹងចង់ដឹងរឿងស្លាប់នឹងច្រើនម៉េះហើយប្រងឲ្យកើតមកហើយនឹងកុំឲ្យស្លាប់ទៅវិញខ្ញុំបករណានឹងថាល្អហើយមានកើតមានស្លាប់បើមានតែកើតអត់ស្លាប់អានឹងវហើយ ដើរទៅជាប់នឹងមនុស្សទៅឯនេះមនុស្សទៅនោះមនុស្សវាពីព្រោះតែកើតមកស្លាប់ផងនោះញោមអញ្ចឹងកើតមកនឹងវាត្រូវតែស្លាប់ស្លាប់ហើយត្រូវកើតអ្នកស្លាប់នឹងឯងកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់នឹងមកពីអត់ដង្ហើមសំទានជ្រាបចប់ទៅហើយកើតហើយស្លាប់មកពីអត់ដង្ហើម ហើយអាម៉េចបានជាអត់ដង្ហើមហ្នឹងកាលែនថេសូមឆ្លើយមកពីគ្មានខ្យល់សូមទៀនជ្រាបដេកផ្ដាស់ស្រុកខ្មែរមិនដែលអត់ខ្យល់ទេសូមបីតាមខ្នងក៏មានខ្យល់ដែរខ្យល់ពណ៌ក្រហមពេលគេកោះ ហើយចឹងកន្លែងណាក៏មានខ្យល់ដែរក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបើមានខ្យល់ហើយមិនក៏នៅតែមានមនុស្សស្លាប់ហើយឆ្លោយមកមើលបើសិនជាឆ្លោយមិនត្រូវទេមិនកើតទេដូរឲ្យលោកនេនឡើងឆ្លោយវិញឥឡូវនេនមកគង់ចាំពីមុខហ្នឹងអាញឹមរហូតហ្នឹងក៏គង់ចង់ផងតាមទួលហ្នឹងមិនកើតទេចោះឲ្យហើយខ្ញុំកណាបញ្ចេញថ្មីដៃម្ដងហើយមើលសុំនិមន្តនេនមកចិត្តកណាហើយត្រៀមដោ មនុស្សយើងកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ស្លាប់ស្លាប់ហើយត្រូវកើតវិលចុះវិលឡើងកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ទៅមកបានតែជាប់ឌីមនុស្សយើងដែលកើតមកហើយត្រូវស្លាប់ទៅវិញនឹងដោយសារមានធម៌ប្រចាំតកូលមកដែរសូមជ្រាបអាហ៊ីធម៌ប្រចាំតកូលនិយាយពីមាញ់ហ្នឹងបើសិនជាចាក់ DVD ប្រកាសគេទុះទៅចុចហើយគេថាជាប់ឌី ពីព្រោះអាដាលអាដាលទៅមករោទៅមិញហ្នឹងគេថាជាប់នេះបាទឥឡូវកលិចផុតលែងជាប់ហើយហើយធေါ်ស្អីប្រចាំតកូលហ្នឹងមើលសូមរតនីធေါ်នាំឲ្យស្លាប់ដឹងឯងសូមទៀនជ្រាបអាដាលបបាក់ដែរចាក់សម្ដីជាមួយអ្នកប្រាជ្ញវាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់គង់នៅវត្តតែនឹងបកែផ្លោះឥឡូវខ្ញុំកណាចង់សួរបន្តិចទៅទៀតទៅចុះមើលទៅវាថា ឆ្លើយសួរមិនត្រូវទេឲ្យគេជួយសួរមកសំណុំពរយាយតាជួយសួរឡើប៉ុន្តែចាប្រគុណម្ចាស់ធរនឹងធរនាំឲ្យស្លាប់ជាធរប្រចាំតកូលណាអារឿងតកូលនឹងមិនដឹងតកូលណាទេ តកូលយ៉ាងក៏មិនដឹងតកូលសងក៏មិនដឹងតកូលឆេងក៏មិនដឹងដែរមើលធေါ်ប្រចាំតកូលនឹងតកូលណារួចធေါ်អីខ្លះសូមនិមន្តឆ្លើយភន្តេធេរៈបពិតព្រះមហាអនន្តដ៏ចម្រើនសួរនឹងដូចជាប្រឹងពេកហើយកុំខឹងគោវាយទេប្រគុណម្ចាស់ពីដើមមកណោះខាងដបងណោះប្រគុណម្ចាស់កាសសពឯណោះសួរប្រគុណម្ចាស់នឹងច្រើនខ្លាំង ហើយដល់ទៅតបមកវិញមកសួរខ្ញុំបកករណានេះខ្លាំងគេថាធ្វើអំពើណាបានអំពើនោះវិញ បានផលយ៉ាងនោះវិញបើប្រគុណម្ចាស់ណោះសួរខ្លាំងសួរខាងនោះវិញខ្លាំងទៅអ្នកដែលកើតមកហើយត្រូវស្លាប់ធមានធေါ်ប្រចាំតកូល ចាស់ចាស់ញាតញោមប្រគុណម្ចាស់នឹងក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយធေါ်ប្រចាំតកូលនោះ លោកថាធေါ်3ជាប់ខ្លួនធေါ်4ជាប់សាច់ធေါ်1កាត់ផ្ដាច់អើសម្រាប់នៅសល់ធေါ်2ឬធေါ်2នាំទៅសំទានជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយ អស់នឹងគេគេខឹងគោគេវាយអាទេសបាក់ខ្ទេចគេថាខឹងនឹងគោមកវាបាំងតាំងទើសទាស់គាត់ទៅនោះគាត់ទៅទេសប្រេះបែកបាក់ហិនរបស់អស់កញ្ជើងយើងគ្រោះថ្នាក់ហាក់កលឈាមកក្លាក់ហាក់កលខ្លាយកាយឈឺផ្សាបណ្ឌិតខ្ញុំកណានេះវាយអាទេសនឹងគឺមេតាដល់គោទេមិនហ៊ានវាយគោគោអាទេសទៅផ្អើលផ្អើលឲ្យវាលឺប៉ាក់ប៉ាក់ទៅឲ្យគោវាភ័យតែមេតាគោវិញឯតា ឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ថាធေါ်3ជាប់ខ្លួនធေါ်4ជាប់តាច់រួចធေါ်ស្អីជាប់ខ្លួន3នឹងជាប់នៅកន្លែងណាសូមនិមន្តឆ្លើយជាប់នៅកន្លែងខ្លួនសូមទានជ្រាបគេដឹងហើយគេដឹងថាជាប់នៅខ្លួននៃពិធឹងចង់សក់ដល់បាតជើងគេហៅថាខ្លួនតើអាធរ3នឹងជាប់នៅខាងលើឬក៏ខាងក្រោមឬក៏កដាលសូមនិមន្តឆ្លើយ អីចង់ដឹងជាប់តាណាទៀតអា3នឹងជាប់កណ្ដាលឬខាងក្រោមឬខាងលើខ្ញុំមកករណាថា3នឹងវាជាប់សពទាំងគ្រប់នឹងសំដៅទៅលើអី3ជាប់ខ្លួនសំដៅទៅលើរបស់ដែលលាក់ទាំង3សុំទានជ្រាបអីទៀតហើយរបស់លាក់ទាំង3ទៀតឯណាដល់ហើយអាកាន់តែជាពាក់ជាប៉ិនទៅដូចខ្សែអញ្ចឹងណា រស់ចោះរស់ឡើងជាពាក់រួចធေါ်ស្អីលះនឹងទៀតសូមរតនាបច្ចេញបច្ចេញឡើយពួកគេប្រាប់ថាលះហើយបើចង់ដឹងជាអានឹងបើកមើលខ្លួនឯងទៅអាដឹងហើយគេនិមន្តមកនឹងមកឲ្យទេសនាឲ្យដើរតួជាការឡែនថែ ហើយបើខ្ញុំកណាអ្នកសួរទៅឲ្យខ្ញុំកណាទៅបើកមើលឡាដែលមិនចាំបាច់យកមកធ្វើអីមិនទេសបដៅបើកមើលបដៅរមងទៅមិនស្រួលប៉ុន្តែណាហើយបំណាច់ថានឹងមកហើយមិនបាច់ចាំបើក ឥឡូវប្រគុណម្ចាស់បានជាបើករួចទៅហើយឆ្លោយតែមកមកតើធនលះឬក៏ធបីនៅខ្លួននឹងស្អីខ្លះទៅឲ្យញាតញោមនឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ដែរផងសូមនិមន្តបាសៈគវចនាងអហង្សទ្ធវាអនន្តធេរេនៈបពុតព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនបកករណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបីជាប់ខ្លួនបានដល់របស់អីបានដល់របស់លះ ភាសាបាលីលោកថាត្រៃលក្ខត្រៃប្រែតែ3លក្ខណៈនឹងគ្រឿងសង្កល់អញ្ចឹងត្រៃលក្ខទាំង3ទី1អនិច្ចលក្ខទី2ទុក្ខលក្ខទី3អនិច្ចលក្ខនឹងឯងជាប់នឹងខ្លួនយើងអត់មានណាណាមួយកន្លងឆ្លងឲ្យផុតនឹងបានទេប្រគុណម្ចាស់នឹងក៏មានអត្រៃលក្ខទាំង3អង្គណាក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សហ៊ានកើតមកហើយត្រូវតែមានរបស់3នឹងជាប់ក្នុងខ្លួន អនិច្ចលក្ខសភាវៈដែលមិនទៀងទាត់មិនថត់ថេរចេរកាលនៅនឹងដងមកកន្លែងបានព្រោះថាតណៈអត់មានវាត្រូវតែមាន ការឆ្លងបែកត្រង់ត្រីរូបរាងកាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកហៅថាអនិច្ចលក្ខសភាវៈដែលវាមិនទៀងទាត់ ម្ដងសុខម្ដងទុក្ខម្ដងយំសោចម្ដងទៅសបាយកាកាយត្រូវតែមានគ្រប់គ្នា ទី2លោកថាអនិច្ចលក្ខឬអតុកលក្ខឬទុក្កលក្ខណៈសភាវៈដែលទុក្ខ អ្នកណាអត់មានទុកញោមកើតមកមានរូបត្រូវតែមានទុកអាទុកផ្លូវកាយផងទុកផ្លូវចិត្តនោះច្រើនមកសន្ធឹកនឹងថែមទៀតទុកផ្លូវកាយត្រូវខ្វល់ខ្វាយរកបាយរកទឹកប្រកបរបរដើម្បីទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនល្ងឹតឡើងទៅហើយមិនថាអ្នកស្រែអ្នកចំការអ្នកផ្សារណាទេ ចេញទៅហើយប្រកបរបរនឹងឯងរៀងរៀងខ្លួនអានេះធ្វើនេះអានោះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបើស្រុកភ្នំពេញវិញយោមកមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេនាំគ្នាចេះតែធ្វើដំណើរទៅហើយមិនដឹងណាធ្វើអីណាធ្វើអីទេកាលណាដែលយើងខំប្រឹងប្រកបរបររកស៊ីនឹងហើយវានាំឲ្យមាននៅសេចក្ដីសេចក្ដីលំបាកនាំឲ្យកើតទុកតាមផ្លូវកាយមួយអាផ្លូវកាយនឹងឯងច្រើនមកសន្ធឹកហើយនៅមានទុកមួយទៀតគឺទុកផ្លូវចិត្ត ខ្វល់ខ្វាយឯងហើយទូមានកូនទៅកូននឹងវាមិនសូវស្ដាប់កូននឹងវាចេះតែភ្លើភ្លើមិនដឹងគុណម៉ែគុណឪខំប្រៀនបដៅនឹងឯងឲ្យកូនល្អប៉ុន្តែកូននឹងមិនដែលដឹងទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយទាល់តែសោះកើត នៅសេចក្តីទុកខ្វល់ខ្វាយរឿងបដៅកូនបានរឿងនេះរឿងនោះទៅអង្គុយកើតទុកបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅអាហ្នឹងមានទុកមួយទៀតដែលថាទុកកលៈដល់ទី3អណត្តលៈសភាវៈដែលមិនអាចខាត់ខាំបាន ថារូបអើយឯងកុំជាជ្រីងជាជ្រួញអាស្បែកនឹងវាចេះតែជាជ្រីងជាជ្រួញសក់ឲ្យនៅបន់ស្រន់កុំឲ្យសវាចេះតែសហើយដល់អ្នកខ្លះខំប្រឆាំងឲ្យសសទៅឥឡូវឆ្នាំគេសបោផង ទៅទិញឆ្នាំយកមកលាប លាបចោះញោមមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃមិនទាន់បានមកទឹកផងអាគុលនោះសហើយចង់ឯនេះខ្មៅក្មេងឃើញខ្លាចបើមិនចង់ទេខំប្រឹងពោលលាមមុខឯនេះឲ្យសឲ្យស្អាត ពោលាទៅមុខសទៅមុខដល់ពេលយប់ងងឹតអាក្មេងឯនោះវាឃើញទៅមុខអត់ឃើញខ្លួនវរបដ ாய் នឹងអាយុពុទ្ធបរិស័ទសភាវៈដែលយើងមិនអាចខាត់ខាំងបាននឹងហើយលោកហៅថាអនត្តាវាមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងអញ្ចឹងទេត្រៃលក្ខទាំង3នឹងបាន ដល់របបដែលលក្ខគឺអនិច្ចលក្ខទុក្ខលក្ខអនត្តលក្ខនឹងឯងដែលជាប់ក្នុងខ្លួនយើងប្រគុណម្ចាស់រកឃើញនៅសំទានជ្រាបប្រកេងពិនទុក10000ប្រកែមែនលើតលក្ខលក្ខស្មានរបស់គេកំបាំង តាមពិតលក្ខណៈសោះត្រៃលក្ខណៈ3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាសោះហេហេតុតែគេអ្នកប្រាជ្ញមែនញោមណាដេញអាត្មានឹងឲ្យកវល់តាមអាត្មានឹងចង់ឆ្ងល់ទៅដែរបើជាស្អីចេះធរលក្ខធរជាប់ខ្លួននឹងឥឡូវដឹងហើយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមានគ្រប់រូប អូចុះធម៌ស្អី4នៅជាប់នឹងសាច់តែនោះមើលមើលមើលសុំបញ្ជាក់សុំនិមន្ត4ជាប់សាច់បានដល់មហាភូតរូបទាំង4សុំទានជ្រាបអីគេទៅមហាភូតរូបនឹងសុំឆ្លើយមហាភូតរូបនឹងបានដល់សភាវៈដែលបោកប្រឆោតកុហកយើងសុំទានជ្រាបអាយ៉ាសភាវៈដែលបោកកុហកតើសភាវៈដែលបោកកុហកនឹងបោករបៀបម៉េចខ្លះហើយកុហករបៀបម៉េចខ្លះសុំឆ្លើយផន្តេធ រៈមហាភូតរូប4នឹងទី1ទឹកទី2ដីទី3ភ្លើងទី4ខ្យល់អា4នឹងហើយញោមដែលបោកប្រឆោតយើង ពីដំបូងវាក៏កើតឲ្យយើងបានជាកើតជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីកើតឡើងមកហើយធ្វើឲ្យយើងនេះជាប់ជំពាក់ពេញចិត្តទៅលើអរូបនឹង ស្រឡាញ់ខំប្រឹងពោលាខំប្រឹងលម្អរូបនឹងសរូបនឹងស្អាតជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្លួនឯងផងហើយជាទីគ្រប់ចិត្តនៃអ្នកដតីនឹងថែមទៅទៀតយើងចេះតែស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅអ្នកខ្លះនឹងឯងផ្លេចធ្វើនៅអំពើបន់អំពើទៀនកិតប្រឹងប្រែងសម្អាតទៅរូបរាងកាយនឹងឲ្យវាស្អាតតែតាមការពិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអារូបរាងកាយនឹងឯងក្រំតែយើងឯនេះចូលមកស្នាក់នៅតែមកពេលប៉ុណ្ណឹង លោកថាជីវិតជាការដើរផ្លូវឆ្ងាយឲ្យរូបរាងកាយជាផ្ទះសំណាក់ បើអញ្ចឹងរូបរាងកាយយើងនេះវាគ្រាន់តែជាស្បោងមួយគ្រាន់តែជាវត្ថុមួយឬថាជាផ្ទះដែលយើងមកជ្រកនៅមកពេលមកគណៈប៉ុណ្ណឹងតែពេលណាដែលយើង ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយយើងលាហើយរូបរាងកាយនេះនោះចង់ណានាយកទៅធ្វើអីទៅដុតក៏ដោយទៅកប់ក៏ដោយបដែកក្នុងទឹកក៏ដោយបោកក្នុងភ្នក់ភ្លើងក៏ដោយលែងគិតគូរហើយ ហើយយើងទៅទៀតដល់ចង់ដល់ណា យករូបរាងកាយនឹងទៅធ្វើមិនក៏ធ្វើទៅចោះបាត់តែមនុស្សយើងនឹងឯងមិនដឹងចេះតែនាំគ្នាខំប្រឹងចាញ់បោកអមហាភូតរូបទាំង4នឹងទៅ ចេះតែពេញចិត្តទៅទៅ តាមការពិតវាបោកវាបញ្ឆោតយើងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយវត្ថុទាំង4ឬសភាវៈទាំង4នឹងហើយគេហៅថា4ជាប់សាច់សំទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុឲ្យគ្រប់3ដងសំដែងឲ្យរោដូចម៉ាស៊ីនដេអញ្ចឹង អត់មានផ្ទះឯតនាបន្តិចខ្ញុំកណាចំណាំមើលឲ្យទៅរៀនទូខ្លួនទៅមុខបន្តិចនឹងនិយាយពីហោដូចទឹកប៉ាកែមែនគិតទៅណោះមិនងាយជួបអ្នកប្រាជ្ញឥឡូវឃើញថាមហាភូតរូបទាំង4ហ្នឹងវាឲ្យយើងស្វឹងវង្វេងដល់ទីបំផុតវាដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាដែលរូបរាងកាយដុតទៅជាផេះរលេះទៅជាផองទូលីទៅជាដីទៅជាទឹកទៅជាភ្លើងទៅជាខ្យល់អាដែល ទីបំផុតបាននៅមកកាពះជាប់ខ្លួនមកកាពះហ្នឹងត្រូវតែគេដុតឆេះខ្ទេចទៀតបើអញ្ចឹងមានតែផ្លូវធ្វើបន់ទេសន្សំតែក្តីល្អប៉ុន្តែការឡែនថែថាមានធរប្រចាំតកូលមួយទៀតនឹងធរមួយកាត់ផ្ដាច់ស្អីគេធរនឹងគួរសាហាវម្លេះបកែកាត់ផ្ដាច់នឹងការឡែនថែសូមឆ្លើយមួយកាត់ផ្ដាច់នឹងគឺមរតយៅសូមទានជ្រាបអាយ៉ាមរតយៅ ខ្ញុំកណាពីក្មេងឮចាស់ចាស់ថាប្រមាត់ប្រយោហេអានឹងអត់បាននេះគេថាមរិតប្រយោណងហើយប្រមាត់ប្រយោនឹងនៅឯណាទៅសូមឆ្លើយដឹងនៅឯណាគឺនៅតែគៀកគៀកយើងនឹងឯងសុំទានជ្រាបអូធរហ្នឹងវាកាត់ផ្ដាច់នៅគៀកគៀកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធរហ្នឹងកាត់ផ្ដាច់មរិទ្ធយើមរិទ្ធយើហ្នឹងវាបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកនោះវាមានន័យថាម៉េច ឬក៏ហៅយ៉ាងម៉េចឲ្យងាយយល់របស់លោកយាយលោកតាហ្នឹងឲ្យយល់អាមរិតយើងហ្នឹងជាស្អីទៅសូមនិមន្តអន្តេធេរៈបពុតប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន មួយកាត់ផ្ដាច់នឹងបានដល់អ្វីបានដល់មត្តយូវឬមរិតយូវភាសាបាលីថាមច្ចរាជភាសាខ្មែរទៅងាប់ថាស្លាប់ថាតៃហោងថាតៃសាថាតៃស្មឹងបានន័យថាស្លាប់ ជីវិតយើងនេះពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលកាត់ផ្ដាច់អ្នកដែលសម្រេចចំក្រោយបំផុតនោះបានដល់មកជារាជយើងទៅទៅណាមកណាចង់ទៅធ្វើបន់ចង់ទៅធ្វើទាននៅវត្តណាអាស្រ័យលើចិត្តយើង នៅបើចិត្តខ្ញុំចង់ទៅអានឹងបានទៅ ហើយបើស្ាប់ចិត្តខ្ញុំមិនចង់ទៅទេណាណាយកអត្រាក់តយកឡង់សើនឹងមកដឹកមកគោះមកកាយទៀតទៅផងប៉ុន្តែញាតញោមថាទៅណាមកណាអាស្រ័យចិត្តនឹងវាបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ អត់ខ្លាំងដោយស្ដេចម៉ៃជារាជទេស្ដេចម៉ៃជារាជណែញោមខ្លាំងជាងនឹងថែមទៀតតែពេញចិត្តថាដកអាយុជីវិតយើងថ្ងៃណាម៉ោងណាពេលណា ឆ្នាំណាខែណាហ្នឹងដកហើយមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាវ័យឋានៈបុណ្យស័ក្តិនឹងឯងប៉ុណ្ណាពេលខ្លៅបណ្ឌិតប៉ុណ្ណាតែដល់ពេលត្រូវដកហូតនៅអាយុជីវិតឬកាត់ផ្ដាច់នៅអាយុជីវិតពេលហ្នឹងហើយ អត់មាននរណាអាចប្រឆាំងអាចតាំងតវ៉ាយកជ័យជំនះឈ្នះលើស្ដេចមាជរាជនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងទេចុងក្រោយជីវិតយើងអ្នកដែលកាត់ផ្ដាច់ឬសម្រេចនៅអាយុជីវិតយើង គឺមាជរាជដែលហៅតម្រិតតយើនឹងឯងសំទានជ្រាបអតិតន្តរង្ខោវៈមនាលកាលានថែឲ្យអីក៏ប្រកែម្លេះបើឆ្លើយឲ្យហោយ៉ាងនឹងចាំប្រគិនរង្វាន់ទឹកសុទ្ធម្ដង ឥឡូវនេះឃើញថាអប្រគុណណាស់សេចក្តីស្លាប់នឹងវាតែងតែកាត់ផ្ដាច់អានឹងសាហាវបើតាមស្ដាប់លោកមានថេរៈដីកាដោះស្រាយមិញនឹងខ្លាំងជាងគេណាយមណាខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺមច្ចរិយគឺសេចក្តីស្លាប់ហេសួរតន្តិចទៀតទេមើលទៅពេលវេលានឹងចិត្តអស់ហើយចុះស្លាប់នឹងវាមានប្រមាណរបៀបប្រមាណប្រភេទដែរសូមនិមន្តឆ្លើយមានច្រើនប្រភេទ ខ្លះស្លាប់បើកមាត់ខ្លះស្លាប់បិទមាត់ហើយខ្លះទៀតនឹងស្លាប់ទឹកខ្លះស្លាប់លើគោខ្លះទៀតស្លាប់លើស្ពានខ្លះទៀតស្លាប់តាមផ្លូវសំទានជ្រាបសាធុអឺបកែដើមមើលខ្មោចមែនដឹងទាំងអស់មានអ្នកស្លាប់បិទមាត់អ្នកស្លាប់ចំហមាត់ទៅទៀត ហើយចូលបើដឹងតែស្លាប់នឹងឯងមានច្រើនប្រភេទដែលចិត្តគេអាចរួមឲ្យវាខ្លីជាងនឹងបន្តិចមកទៀតបានដែរបើសិនជារួមបានរួមមកចុះសុំនិមន្តភ័ន្តេសេរៈបពុតប្រគុណម្ចាស់បើយើងនិយាយដល់ខ្លីមកស្លាប់នឹងសរុបទៅមាន4សូមទៀនជ្រាបអាយ៉ាស្លាប់មាន4សូមជ្រាបថាប្រងជ្រាបក្តារប៉ុន្តែដល់ដំណឹងជា4នឹងស្អីខ្លះវាចង់ដឹងអា4នឹងបន្តិចទៅទៀតហ្នឹង ស្អីខ្លះទៅស្លាប់4យ៉ាងនឹងមើលទុំនិមន្តឆ្លើយស្លាប់4យ៉ាង ទី1អាយុខយេនៈទី2កម្មខយេនៈទី3ឧបយខយេនៈទី4បច្ឆេតៈឬគូបច្ឆេតៈសំទានជ្រាបជ្រាបប្រម៉េចបង្កើតទេនឹងតែយេនៈយេនៈហេតុតែគេនឹងឯងបរិញ្ញាបត្រសកលវិទ្យាល័យបល័យសង្ឃត្រិទ្ធ សំដែងឲ្យយាយតាស្ដាប់សិតតែយេនអ្នកទី1យេនអ្នកទី2យេនអ្នកឥឡូវតែយេនអ្នកចង់នឹងមើលប្រែមកខ្មែរទាំង4នឹងឲ្យងាយស្ដាប់មកមើលសុំនិមន្តផ្លូវនឹងនិមន្តទៅតាមណាឥឡូវនេះដឹងហើយប្រគុណម្ចាស់នឹងឲ្យប្រែទៅស្លាប់4យ៉ាងនឹងមានន័យសេចក្តីធម្មតាដែរស្លាប់ទី1លោកថាអាយុកយេអ្នកស្លាប់ដោយអស់អាយុ ទី2កម្មកយេអ្នកស្លាប់ដោយអស់កម្មដល់ទី3នោះឧបយកយេអ្នកស្លាប់ដោយអស់អាយុផងកម្មនឹងក៏វាអស់ទៅទៀតដល់ទៅទី4នៅនោះបរិឆេទកយេអ្នកអវ័យមួយ មកកាត់ផ្ដាច់នៅអាយុជីវិតយើង លោកប្រៀបថាអាយុជីវិតយើងនឹងឯងប្រៀបដូចជាជាគៀងដែលវាឆេះទៅបានអាស្រ័យដោយបច្ឆេះអាស្រ័យដោយភ្លើងអាស្រ័យដោយប្រេងអាស្រ័យដោយខ្យល់ បើអត់នៅធៀបណាមួយក៏វាអត់អាចឆេះទៅបានដែរអស់ប្រេងក៏មិនអាចឆេះបានអត់ភ្លើងអត់អាចឆេះបានអត់នៅខ្យល់ហ្នឹងអត់អាចឆេះបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអស់ណាអត់អស់នៅវត្ថុធាតុណាមួយហើយក៏មិនអាចរស់នៅបានតទៅទៀតដែរឯមនុស្សយើងនឹងឯងគឺអាស្រ័យដោយសេចក្តីស្លាប់នឹង4យ៉ាង មាន ស្លាប់ដោយអស់អាយុក៏មានស្លាប់ដោយអស់កម្មនឹងក៏មានស្លាប់ដោយ អស់ទាំងអាយុទាំងកម្មនឹងក៏មាននឹងដោយអវ័យមួយមកកាត់ផ្ដាច់អាយុជីវិតយើងត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ពេលនឹងទៅនេះបកស្រាយដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះប្រគុណម្ចាស់សូមទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុជ្រាបបាយឥឡូវជ្រាបល្អណាស់ ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ល្មមពីព្រោះថាភ្លើងរញោទៀតហើយបើអញ្ចឹងទេញាតិញោមហើយអរប្រគុណណាស់ប្រគេនពរគ្រប់ព្រះអង្គ ជាពិសេសនឹងប្រគីមពប្រគ្រូខាងជើងគេឯណោះឲ្យបួសឲ្យជាប់រហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះសំដែងធម៌ឲ្យពិរោះជូនយាយតាពុទ្ធបរិស័ទហើយមួយទៀតប្រគិនពប្រគ្រូបតបនេះឲ្យបួសនៅនឹងរហូតដែរហើយសុំកុំឲ្យទៅថាអាពាតជំងឺពៀតពៀនអីឡើយ នៅជាប់រហូតជាមួយញាតិញោមដែរឯប្រគ្រូកពូលឈើកាច់នេះ សូមឲ្យបួសនឹងអមគ្នាចឹងដូចគ្នាបួសរហូតចឹងដែរហើយចំណែកប្រគ្រូខាងព្រះកាឡាយនខែនេះមិនបាច់បួសរហូតទេ បួសតែម្ដងហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែក៏មិនសឹកនៅទលចាស់តែម្ងនៅឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណានឹងឯងសួរចុងក្រោយញោមមកបើដឹងថាមនុស្សយើងគិតមិនផុតពីស្លាប់ទេមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ផងអញ្ចឹងតើតើផ្លូវធ្វើបុណ្យហើយ កុំធ្វើបន់ទុកខ្ញុំណាកុំអានថាក្មេងថាចាស់បើអញ្ចឹងត្រូវតែនាំគ្នាសន្សំបន់សន្សំទៀនទុកហើយចុះបើសិនជាមកធ្វើបន់រំលាយបតប់បូជាបតប់អីអញ្ចឹងទៅតើបានបន់បានអានិសង្ឃអីយ៉ាងណាដែរទៅ មើលខ្ញុំប្រកាសណាសួរតែប៉ុណ្ណឹងឯងសូមប្រគេនពរប្រគេនជ័យយាយតាពុទ្ធបរិស័ទចុងក្រោយបច្ចប់ធរតែម្ដងទៅសូមរតនានិមន្តឲ្យបានមុនភ្លើងដាច់សូមនិមន្តបើអញ្ចឹងទេយើងជាម៉ែជាឪទោះបីជាគិតកូនចៅនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយកុំភ្លេចខ្លួនយើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទាននឹងឲ្យហើយ ធ្វើទៀនណាហើយធ្វើសល់នឹងឯងណាហើយដោយលយើងស្លាប់ទៅអានឹងវាមិនភ័យព្រួយបារម្ភ ហើយបើយើងនឹងឯងអត់បាន ធ្វើបន់ទុកអានឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ហើយញោមហើយដល់ធ្វើបន់រួចត្រាច់បាច់ហើយទៅទាំងសបាយចង់កូនចៅណាគេធ្វើបន់7ថ្ងៃទៅឲ្យក៏ទឹកក៏ទទួលទៀតទៅហើយបើកូនចៅណាមិនធ្វើបន់ឲ្យយើងទេពេលយើងរស់នៅនេះយើងនាំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានឲ្យតាបើអញ្ចឹងទេយើងមានបន់ដល់ខ្លួនឯងវាប្រសើរក្រាន់បើជាងដេកចាំស្លាប់ទៅហើយឲ្យកូនចៅក្រោយហ្នឹងគេធ្វើបន់ទៅឲ្យញាតិពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងកិច្ចដ៏ល្អកិច្ចដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រ គ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងគឺនាំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានទាន់មានជីវិតរស់នៅហើយហើយដល់យើងមានបន់មានទានហើយស្លាប់ថ្ងៃណាជីវិតវាមិនទៀងទាត់ស្លាប់ថ្ងៃណាក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែជីវិតយើងមានបន់នាំយើងឲ្យទៅកើតទីសុខទីស្រួលហើយនៅក្នុងទីនេះកុសលចេតនាដែលញាតញោមបានធ្វើនៅក្នុងទីនេះជាកិច្ចការដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណនឹងញោមឲ្យសុខឲ្យចម្រើនដល់យើងបើយើងដឹងគុណទោះបីថា មេត្តាបិតាយើងក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលមានឧបការៈគុណបានចិញ្ចឹមបីបាច់បានបង្ហាត់បង្រៀនយើងបានទូមានព្រានបដៅដល់យើងយើងដឹងគុណយើងតបស្នងសងគុណអានឹងហុចផលដែលយើងបានសុខបានចម្រើនទៅទីកន្លែងណាទេវតាជួយបីបាច់ថារសាឲ្យសុខឲ្យចម្រើន នៅកន្លែងណារកស៊ីអីទទួលទានចិត្តកៈកភូធាចឹងទៅ អាស្រ័យដល់យើងនឹងឯងមានធម៌កតញ្ញូដឹងគុណ តបស្នងសងគុណដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណមេត្តាបៃតាក្តីគ្រូឧបជាយាចាក្តីដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ដែលបានទូមានព្រៀនប្រៅបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងអាហ្នឹងបើយើងដឹងគុណបានសុខសប្បាយហើយប៉ុន្តែបើយើងល្មើគុណវិញអាហ្នឹងវាហុចផលឲ្យជាទុកជាទោសដល់យើងវិញគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងវិញ ដោយសារអីដោយសារយើងល្មើគុណមិនដឹងគុណធ្វើអាក្រក់ដាក់ដល់ឪពុកម្ដាយយើងឬកាលណាយើងមានកូនមានចៅទៅកូនចៅយើងនឹងឯងធ្វើដាក់យើងនឹងអញ្ចឹងដែរហើយបើយើងធ្វើអំពើល្អកូនចៅយើងយើងមានទៅកូននឹងក៏ល្អដែរយើងដែរធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងបាននៅសេចក្តីសុខធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិស្រុកភូមិយើងនឹងឯងទទួលនៅសុខសាន្តត្រានបានសេចក្តីសុខនឹងពេញបរិបូរណ៍អញ្ចឹងហើយសរុបសេចក្តីឡើងវិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើគិតថាអាយុជីវិតយើងនឹងឯងមិនទៀងទាត់ផុតទេចេតកាទេ